Kasi, kasi ito na yun eh. Actually, nakarecord na tayo eh. <laughs> welcome, welcome. At napakasaya ng araw na to. This is uh, November 12 ang uh, pag, uh, pagkakarecord dito. Kakatapos lang ng rehearsal ng MPL Malaysia at day 1 kinabukasan. So day 0 ngayon. At inimbitahan ko ang sarili ko <laughs> sa bootcamp ng SRG. At syempre, nandito na ang mga Pinoy ng SRG, ang mga hari ng Malaysia. <laughs> Welcome to the podcast. Hello. Let's go, let's go. Hello. Ako at naimbita ng podcast ni Wolf. Ay, ako nag-imbita, nag, nag-imbita sa sarili ko dito. Boss, <laughs> grabe yung ano nyo dito ah, bootcamp. Pwede ba na, na, na vlog nyo na ba to? Itong bootcamp di na to? Hindi pa, di ba. Wala pa ata eh. ibang, ba? ibang vlogger ata yung nag-vlog dito eh. <laughs> iba, iba. Oh. Ang lala. Hmm. Itong hmm. ano ba to? Is this uh, is this a normal sa Malaysia na ganto ka lupit ang mga hmm. mga ano bootcamp? Mm, tingin ko parang in general kasi parang marami rin malalaki talaga na bahay dito sa Malaysia. Kasi ito na yun, yung eh, second bootcamp namin. Yung first bootcamp namin, medyo malaki rin siya. Pero mas malaki talaga tong itong mm. bootcamp na to. Mawak na ito. Eh. Wala na. May swimming pool ba sa labas? Oo oh, nga, anong mm. mm Mm. Tapos, ang daming ano, Unli, Red Bull. Nakikita nyo naman. Mm. mm. Sponsor. ahem, ahem, Red Bull. Red Bull, ahem, ahem. Seb, hello. <laughs> Ah... uh, Amusta naman ang buhay sa Malaysia? Ano kayo na ba ay nasa ano na ba kayo yung feeling na masarap na yung alam mo, komportable na kayo dito sa Malaysia ganun. Hindi na kayo namamahay <laughs> ganun. okay na kayo dito. Kausin. Ako ba muna? Oo. Uy, ikaw na. Di yung homesick, nandun pa din talaga kahit marami ka ng pera. Nung una, Okay. Ay, nung, Ay, ito yung dulas, grabe na, dulas, grabe na. dulas. Ay, Wala sa live, ah. edit, Wala edit. Hindi, yung may sakto ka ng pera. <laughs> kasi nung, nung una, para mas madali nung una, kasi yung focus ka sa grind, tapos gusto mong mag-champion. Kaso nung nag-champion ka na, syempre focus pa din sa grind, pero mas ramdam mo lang na, ah, Oo. na homesick ka kasi mas matagal na. Oo, okay. Tapos yung break kasi namin, di ganun kahaba kasi yung MPL namin, di ba, late natatapos. Tapos, kung late matapos yung MPL namin, yung international tournament, malapit na. So, mga one week, pag normal na MPL lang ganun. After international, mga 2 to 3 weeks ganun. Yun yung pinamama, pinakamaba. Tapos ano yun, hindi na kayo nakaka-wave ba nun, usually? Or parang hmm. one day, one day na. Dati kasi Three days, di kami uwi. Oo, oh, three days. Kunwari bago playoffs, three ah. days lang yun. Kasama na biyahe namin, di kami. Oo. Ngayon, para kaya mo na lang gawin yun? Para ganun ba? Ginagawa pa rin na. Ginagawa pa rin. Ginagawa mm. pa rin. Yung baga pag yung 3 days, yun siguro yung minimum na usual na break namin. Tapos, pag naka one week kami, sobrang saya na namin. Oh. As in, pag umabot yung break namin ng one week. Kasi sobrang minsan lang kami magkaroon ng breaks dito. Kasi tuloy-tuloy yung tournament eh. Uh. Hmm uh, is hindi ano sa una okay pa yon pero pag tumatagal ka na medyo ano na siya mm, nakalungkot na. Mas na oh. na. Oh. Ano ginagawa niyo pag na homesick kayo dito? <laughs> Mm. uh, ano ba? Eh kasi di naman kami mahilig lumabas mm. eh. So ako ano, kausap ko lang jowa ako naglalaro ako, ganun. Ayun lang routine ko eh, pag day off. Mm. Eh, ikaw coach? Ako naman, ano lang rin. Ah, uh, gamer talaga ako usually. Naglalaro lang rin ako ng mga games na nakakapagtanggal ng stress. Tapos, usually pag rest day, ano rin, catch up sa family, ganyan, sa loved ones. Kasi, alam mo naman pag sa esports, very limited yung time mo na Uh-oh. for private time. And although, ang mga ano lang, baga long distance kasi Uh-oh. Ah, uh, wala ka doon physically. And, ayun, and kami tatlo, kami yung tipong ano eh. Kasi may mga imports rin na gusto nila laging lumalabas. Pero kami, kadalasan pag rest day talagang sa bahay lang eh. Uh, introvert, mm. introvert talaga. Nasanay <laughs> na nagtitipid uh, nung pagdating namin dito. Ah. Nagtitipid na kasi kami nun. Hmm. Ah, okay, okay, okay. Hmm. Ikaw, oh. karama na ginagawa pag homesick ka. Pag homesick ako, ginagawa ako. Minsan, ano lang eh, mm. tulog lang ako maghapon. Pero, pag Monday off talaga, doon ko naramdaman yung ano eh yung homesick, yung parang hmm. feeling ko na ano, nami-miss ko yung Pinas, ganun. Hmm. Kasi pag sa Pinas, pag tuwing day off ko, parang gusto ko lagi lumabas eh, parang ganun. Hmm. hmm. Gawa ng kahit anong mga bagay. Pero minsan naman dito, lumalabas ako sa mga ano, kung saan saan kasama rin yung mga import. No. Ano mga trip na mga <laughs> import dito? Hmm. Wala. Wala, ano lang. Food trip, inom, sabay ano. Billiards, ganun. Ay, ano. But, so, bakit ang lahat ng ano, pa, Indo, Singapore, Philippines. Bakit puro oh, billiards? Ano meron so, sa billiards? Sa Indo rin, ganun. Di ko alam, nauso na eh. Oh. <laughs> nauso na yung billiards. Mm. Nag, nag-trending lang, no? Oh. Anyways, nandito tayo sa inyong ika... Pang, fourth season nyo na ba to together? Mm. Oh, no. mm. Technically, sa two years na yun. Sakto. Mm. Mm. Oh. Sila fourth season, ako fifth season. Kasi advance ako mm. ng one hmm. season. Mm. Una, nakauna ka nung... Nalala ko parang SBS ata yung debut, no? Mm. Or something like that. Mm. So, yung sa season 16 ng MPL Philippines, would you agree na most competitive yun na season so far? Parang ito yun eh. Pinamainit hmm. eh. Yung season 16? Season 16. Ano eh? Siguro, pagdating sa regular season, competitive. Sa mm. playoffs, competitive rin. Pero sa grand finals grand lang finals siguro ah. yun naiba. Mm. Oo nga, eh, no? sa dulo mm. sa dulo Doon eh, yung finale. Oo. <laughs> mm. Kasi uh, ako, yun yung inaisip ko na competition. Dito ba, Season 16 rin ba sa NPL? Ano, oh, season mm. oh, same lang, same lang. Pares lang. So, sabi nila, Fel, nakausap po siya kanina, mm. nag-increase naman daw. Last season yung parang pasuko na yung mga teams. Kasi mm. kayo yung, <laughs> kayo yung big boss. Mm. Pero this season daw nag-iba. Parang biglang nagkaroon ng um, biglang rise yung mga teams na naging competitive din. Tapos mm. nakaka isang game na sila sa inyo. Parang ganun. Mm. In his eyes, syempre, important importante yun, nagiging ano na siya, parang quote-unquote mas competitive. And I kind of mm. agree with him. Kayo ba, bilang kayo yung nandun, nagkaroon ba ng increase in competition this 16 or meron ba mas mahirap na season para sa inyo? Mm. Oh, naramdaman ko kada ano eh, kada season parang nagle-level up yung mga teams eh, parang mm. ganun. Parang napapansin ko lang na yung iba nag import sa mga ganito, ganyan, ganun. Mm. Yan eh, ang Specific na bagay, ganun. Mm. Oo. Sa mga player, ganun pati sa mga coach. Para nag invest na rin yung mga ibang team. Okay. Mm. Ay ba? Para sa akin, ano eh. Gaya ng sabi ni Cram, para sa akin, every season rin. Lahat naman kasi sila gusto manalo eh. Kumbaga, ang kadalasan kasi nakita lang ng tao na parang dami nagsabi, Malaysia, easy server. Yun sinasabi kasi naging one-sided, di ba? Pero kami, being, being in the league, nakita naman namin kung gaano nag effort yung mga teams eh. Gaano sila talaga nag explore kung sino-sino imports yung kinukuha nila, nag invest sa coaching staff. Ginagawa naman na, ng mga orgs yung necessary step para manalo. Siguro kami lang rin, um, kasi naghahanda rin kami kasi parati doon. Every season, parang gusto lang namin dagdag yung effort pero yung competitive level, talagang nag-ano siya, eh, nag-increase siya kada hmm, season. So itong season 16, probably ito yung ano, ito Pinakahirap pa rin yun. yung pinakamahirap kasi kumbaga nag-improve sila. Mm. Mm. Nakaramdaman mo rin ba yun, Sent? Mm. Kasi nung nakausap ko yung mga local namin, sabi kasi nila dati yung normal na rest day nila dalawa. Hmm. Saturday, Sunday. Pero nung mga, 'di ba kasi sa PH, yung rest day isang araw lang Sunday. Mm. So ngayon dahil dun dumating yung mga import na coach, players, so ginagawa na din nila yung routine sa Pinas na ano. Isang araw lang day off sa isang week. Ah, big, mm. bigla akong naalala. Bukod sa ganun, na, nakwento sa atin ni, ano eh, I think probably si Hate o kaya si Lafel, mm. na culture shock din sila na una nilang ah. pasok dito sa Malaysia. Oh. Bukod sa limang araw, tas dalawa lang yung scream. Parang ganun. Mm. May mga mm. time na ganun. Mm. Parang sobrang mahalaga sa kanila yung banding eh. Parang ganun. Mm. Mm. Tapos tapos, kaya siguro din iba yung sa sa Philippines. Sanay tayo dito sa sa, sa grind. Mm. And, and interesting. Now, it, yung uh, quote-unquote easy server na sinasabi dito sa Malaysia, mm obviously that was nasabi yun na out of pang ano eh, pang syempre pang hike mm. ng mga ng crowd. I gotta admit from a Filipinos perspective na babad sa MPLPH, mm. may ano eh, may nakikita ko na parang mas syempre, mas pagyayabang ko sa Philippines. Mm. Pero when you said na hindi siya easy server, anong nararamdaman nyo ba na every season hindi kayo sure champs? Parang ganun ba yung nafe-feel nyo? Parang ganun. Hindi siya, mm wala yung myth na short, short SRG naman yun. Ay, hindi, naglalaban lang sila sa top 2. Kasi ganun yung mm. kwentuhan namin nila Pel kanina. Eh. Ganun yung <laughs> joke namin. Eh. So, hmm. si, ano ba to? Uh, ah, MPL Malaysia ba ay naglalaban lang para malaman ko sino yung top 2? Parang ganun. Mm. In your perspective, basta compared as SRG. Mm. mm. Siguro sa Bade, as a team, kasi ako as, as their coach, talagang gusto ko magkaroon kami ng mindset na confident talaga kami na kahit anong tournament na pasukin namin, na kaya namin mag-champion. So siguro, ganun na rin yung parang naging regular routine namin na after after one championship, second championship, kaya natin yan. Kaya natin kunin yan. Pangatlo, kaya natin yan. Pangapat, kaya natin yan. So, hindi namin iniisip na sabihin natin may ano. Kasi minsan meron dito na parang uh, magugulat ka yung lineup nila. Uy, okay to, ang laki ng improvement ah. Pero hindi namin iniisip na parang, ah, uh, magcha-champ, hindi na ba tayo mag-champion, ganun. Siguro parang, yun lang yung nakaugalian namin na kaya namin eh, uh, whatever, kung sino man yung makakatapat namin. Kasi, naniniwala rin ako na kung kung sa mindset pa lang talo ka na, baka paglaro mo, baka maaurahan ka agad. Oh, kaya siguro as a team, pa ano kami, parang medyo confident yung mindset namin. Mm. Okay. Mm. Pero, I mean, confidence is one thing and I'm sure mm. na nandun, nasa mindset nyo yan. But it's also another to think na madali lang yung kalaban. Kasi parang yung mm. confidence sa sarili mo na magaling ka, nandun na yun eh. Mm. Pero iba pa yung, ay hindi, madali naman tong mga nakakatapat kayo. Meron bang ganun kayong naiisip? Mm. I mean, ano na, real talking na natin. Uh, Do ah. you think na madali yung mga kalaban dito? <laughs> Ganun. Uh, ako, mm. Ah, mm every season ko naramdaman na ano eh, yung parang, tawag dito, parang, parang, tawag dito, parang hindi kami sure champion, parang ganun, every season. Every season ko naramdaman kasi, may mga lineup kami na nakikita na parang, uy, kaya pumalag sa amin ng ganito. Mm. Pero, pag andun na, parang nagugulat na lang kami na minsan naurahan sila, parang ganun sa amin. Parang nag-iiba yung laro nila. Parang ganun yung nangyayari. Oh kunwari pinanood nyo, let's say, itong Team A na to, kinalaban si Team B, uh, nanalo sila ng ganun. Tapos pag, pag nanonood nyo replay, tapos pagkalaban nyo na si Team A, bakit ganito? Hindi na, oh, di parang nag-iiba yung laro nila hmm. pagdating sa amin. Parang ngayon na lumaban. Oo, parang nagiging passive na sila. Mm. Ah. And nangyari ba yun nung kahit nung first season nyo dito? Mm. Ngunang Di ata nung unang season. Kasi wala naman kaming ano eh. Wala na hindi pa kami kilala mo na. <laughs> Nung nag-win streak siguro kayo, no? Oo, oh, ah, doon na. Oo, oh, ah, doon. Oh. Ah. Doon, siguro. Mm. Okay. Wow. Um, meron bang factor etong trio mid ninyo? Kasi, in a way, mm. important. Mm. Trio mid. Sakto eh. Pag-usapan si, nakaraan eh. Oo, <laughs> si, si Yums, si uh, Stormy, mm. at syempre si, si Kais malak malakas tong mga local na, na yun yung term eh parang yung hmm. mga local ninyo malalakas din naman so in many ways hindi to parang innocent and crumb team or innocent mm. Arcadia crumb team how important was itong tatlong players na meron kayo dito sa confidence na meron kayo parang ay kaya namin pumalag ngayon kasi maasahan namin ng todo tong tatlong to. Okay. Ako muna. Ah, yung maganda lang sa mga lokal namin, simula nung pagdating namin dito, yung sobrang laki ng tiwala nila sa'yo. Yung kunwari, magkocoms ka ng ganto, igugo talaga nila, hindi yung mag-iisip ng kung ano-ano. Tapos minsan, yeah, kunwari yung roamer ko si hmm. Yums, kapag gusto kong mag-sacrifice siya, mamamatay siya para maka-out ako. Gagawin niya hmm. yung mga ganun. Kaya sobrang laki ng tiwala hmm. nila. Eh. Pag, pag sasabihin mo magpakamatay ka dito, papakamatay talaga. Eh. <laughs> Mm. pa, pa, ano yung in-English mo yun, sinashotcall sa kanila, ganun? Ano, minsan pag kunwari uh, gusto mo mag-out, tapos hingi ka tulong, hingi ako tulong kay Yums. Uh, help me, parang ganun. Uh, tapos gagawin niya, gagawin niya lahat kahit mamatay siya. Uh, Pero may one time lang na naalala ko nakaraan, ano eh. Uh, pinagtitripan ko si Sekis. Kasi ano, nakatang jungler siya noon. Uh, tapos ang dami pa niyang, ang dami pa niyang buhay. Tapos nauna pa siya tumakbo kaysa sa akin. <laughs> Tapos dun, dun ko na, dun ko na siya pinagtripan eh. Kasi siguro baka nasanay din siya dati. Oo. Oh, kaya ganun. Ikaw ba naman, sa ka pa palagi. Oo. Pero ganun talaga sila pag nag-shot call ka talaga, ano, butiwala nila, mag-go. Sa, nagsimula ba to dati pa? Or nung, nung pagkasimula nyo pa lang, ganun nakalaking tiwala nila sa inyo agad? Or did you have to... Uh, feeling ko kasi, di ba, dahil galing nga tayo ng Pinas, mm. eh, malaki yung tingin nila sa mga PH na import eh. So, ganun siguro kalaki tiwala nila dahil dun. Kaso, Saint and Crumb, although alam natin na mataas nga yung tiwala dun sa mm. mga Filipino import, pero yung record ninyo bago kayo makapasok uh. ng SRG is hmm. that something na parang titingnan, parang Nagulat nga ako na sinasabi niyo pa yun na ganyan kasi ibig sabihin may kakaibang I don't know kung aura ba yun or anything mm. na, na, dala Basta galing Pinas. So, ganun yun. It, it doesn't matter where, where you came from. Basta galing ka Pinas, mm. they hmm. will... Oh, kaya kung mapapansin niyo siguro yung ibang region, 'di ba kahit mm. galing amateur ni scout na nila. Yung tawag dito, Madami na rin kahit China, 'di ba? Tapos yes. ibang region may mga amateur doon na oh, hindi na hindi na nakatapak ng MPL direkta oh, ano na. Diretso na doon. Direkta mm. na. Hmm. Ah. Okay. Import. So, so ganun talaga 'yun. And eh, oh, ganun, ganun lang siya kasimple na parang may tiwala. Ay, Pinoy to. Mm. Wow. Ganun. Siguro nagsimula yun siguro nung ano, yung succeeding na championship ng PH sa international and hindi na set na talaga yung trend na yun nung first ano rin, mm. set of imports nung panahon namin ni Yeb. Napunta Kyrie. kami ni Indo, Kyrie, mm. Baloy. Mm. And then, nagtuloy-tuloy na lang siya eh. Like kahit sa ibang bansa, mag-import ka ng Pinoy, parang at mm. agad ng tingin sa'yo. Kung baga, ang inisip nila na marami yung magiging contributions mo. Kaya, yun nga rin yung parang pinag-usapan namin before sila lumipad na yeah. once na lumipad ka dito, malaki yung responsibilidad mo. Kasi, i ano, eh, eh, ni-expect ng mga ah, tao oh, na ano sa'yo. yeah, magbubuhat ka, ganun. Mm-hmm. Mm. Ngayon, yung sa side mo na sa, sa XP kasi medyo ano kay eh, mm. parang sariling diskarte ka kasi. Ah. Pa, ano paano mo naman na integrate yung laro mo dun sa Triumid. Triumid mo. <laughs> sa Triumid kumbaga nung una medyo medyo mahirap pa eh kasi mm. iba talaga yung nakasanayan nila pati yung kultura nila eh. Kumbaga ayun yung mga konti-konti naming ina-adjust nung una. Mm. Hanggang sa na-adjust na ngayon. Sabay, yun lang, kala lang, feel ko kala mo lang sila ring gabayan, ganun. Mm. Parang gabay lang rin. So, kahit ikaw na bago, bago, lahat kayo bago nun. At in a way, kayong dalawang na-import, hindi pa kayo matagal sa scene din eh. So, uh. nag-step up kayo when it comes to leadership ba uh. ng mga time oh, uh, Parang ganun yung nangyari sa akin. Parang, parang ina rin talagang ginagawa ko sa Pinas yung kumbaga yung sarili ko. Kumbaga dinala ko na lang rin dito yung pagiging leadership ko sa laro. Mm. Kumbaga nadala ko na lang rin. Yeah. Ano, yung ano niyo? Gusto ko lang malaman din eh paano kayo na punta dun sa SRG. I mean nasagot na to ni <laughs> ni coach yung na-scout niya. Pero gusto ko malaman from your perspective, nasan ba kayo ng anong estado ng buhay niyo ba? <laughs> Meron kayo noon? nung uh, naka-receive kayo nung tawag na yon or nung nag uh, ano ba yun? Ano bang nangyayari sa buhay niyo nung uh, nung time na yun, di ba wala kaming playoffs. Uh, Tapos uh, wala na akong moral nun eh. Kasi na dalawang <laughs> dalawang season ng ano, uh, parang walang walang nangyayari, parang pababa. Uh, Tapos nakita ko one time nun si coach sa playoffs kasi kailangan namin umattend data nun. Mm. Tapos nanonood siya ng playoffs. Tapos nung <laughs> pagtapos nung ano. Saan yung ano, playoffs saan? Yung sa... Nung... Sa MPL? Yung brain nata nun. Sa ano to? Sa, sa Quezon City? Ah, ah Oo, oh, grupo kayo nun. Saan yun? Oh. Sa, e, sa Quezon, sa EVM. Oh. Ah, sa may iglesia yung ano? iglesia, ano? Oo. Oh. Oh. Yun, pagtapos nung ano. Kasi di ba, uh, record kasi kami pumunta nun kasi may awarding ata, ganun. Tapos eh, pumunta kami. Doon ko nakita si Coach Arcadia. Nagulat ako, ba't bumati? Kasi ano, <laughs> hindi kasi, tawag dito, eh, nasa, di na kita naabutan, di ba, yung PH? Mm, oh, hindi na, oh. Di ko, di ko na kasi siya naabutan noon. Ah. Kaya nagulat ako, binati ako ni coach, tapos, <laughs> Ayos, ano lang nun, pagpunta na nagpapahinga lang ako nun. Eh. Tapos nagulat ako, ano, chinat ako ni coach. Mm. <clears throat> Tapos sabi niya, kung mag stay pa ba ako sa TNC noon. Eh, sa time na yun, alam ko may ano kami, anong tour na yun dyan? MPLI. Mm, MPLI. Oh, may MPLI kasi ako nun. Yung pinadala ko sa SG. Tapos pababa din, no? Oh. Sabi ko, Saan, saan team yun? Sa- Flash. Mm. Ah, oo. Flash. Tapos wala kami napanalo kahit isang game. oh. Oh my. Sakit sa ulo. Mm. Walang manalo kahit saan. Mm. Tapos, hindi nagpapahinga lang ako Tapos, sinabi ni coach, ano, gusto mo daw mag-tryout. Mm. Eh, nag-tryout ako nun. Tapos, ang pangit din laro ko sa tryout. <laughs> Tapos nagu- nagulat na lang ako, no? Pinilit pa rin ni coach kasi sabi niya, yung nabuo niya daw na lineup, mag-fit daw sa playstyle ko. So, pag tinanggap ko daw yung offer, mag-improve daw Labi ako. sales talk yan ah. <laughs> Hindi, sabi kasi ni coach noon, na sales talk ako, sabi niya, hindi alam ko talaga yung ano, potential mo, eh, yung playstyle mo. Sabi niya, tapos sabi niya pa noon, Binobola ko lang. sabi niya pa noon, pag pumunta ka dito, ilalabas ko potential mo. pag, pag narinig mo yun, di ba? GG ka na. Okay, Nag-G ako nun. Pero nung mga time na yun, wala ka ng contract ba? Or parang Hindi, meron pa din. LF? Or, ah, okay, nagkataon. Hindi ka naman willing, hindi ka nagta-try out, try out noon? Or, open? Um, nag, meron kasi nag-offer sa akin nun sa Pinas na isang team noon eh. Oo. Kaso, ayaw, ayaw ko pa, ano, ayaw pa ako i-release nung Tenshin yeah. nun. Kasi parang balak pa ata ako pala rin sa season. Okay, okay, okay. Hmm. Ang um, ano ano yung nakita mo doon? Kasi ito na itong although nasagot mo na siya from uh, hmm. our episode before this time kasi may subtitles na. So para sa mga international viewers natin, ano yung mm. nakita mo kay Sen? At totoo ba yung kwento niya? Yung mm. una, totoo ba yung kwento? Pangalawa, ano yung nakita mo na nasabi mong ito yung potential na gusto ko <laughs> ilabas? Ayan. Eh, well, I mean, nakakatawa man yung pagkakakwento ni Sen. Pero totoo naman yun. Uh, basically, nakita ko na parang strongest, um, uh, strongest potential ni Sen is yung laning niya. Kasi, mm, ano, well, pag nakaka-scream kasi namin sila, nakita ko na parang madalas, ano, parang minsan nasa solo kill niya yung god lane ko, o kaya uh, umaga dominating talaga siya sa laning phase. And kailangan ng ano, kakailangan ni roamer. Kumbaga, alam mo na maganda yung ginagawa niya fundamentally pagdating sa laning. And ayun, and ang napipicture ko kasi yung team namin na parang gusto ko na uh, meron akong isang laner na independent na parang hindi masyado kailangan ng tulong sa laning. So that's why siya yung nakita ko talaga na best fit sa uh, sa good lane. Eh, nakita ko rin na iba yung laro niya sa tournament saka sa scrim. Kaya alam ko na eto, kung hindi man maganda yung laro niya sa tournament, kung maganda naman napapakita sa scrim, ibig sabihin may kailangan lang i-adjust probably sa mindset or probably sa gameplay. Mm-hmm. Coachable na. Oh. Mm-hmm. You have uh, the right uh, the, the right skill set, the the the right talents I guess. Kailangan na lang talagang i-steer in a in the right way. Mm. Ganun. At konting sales stock on the side. Mm. oh, <laughs> para ah. makuha so, bagay, no? Ikaw ba naman sabihin na ganun may potential ka talaga gaganaan ka mag Wala kang panalo, walang playoff sasabi sa'yo. Nakikita <laughs> kita potential pag pumunta ka dito, ilalabas ka. Pa- parang niloloko ka lang ba? <laughs> parang anime. Parang anime yung nangyari. Okay. So, mm. how about mm. you, hmm. Kram? Ano mm. naman, nasa ang estado ka nung nakatanggap ka ba ng tawag na to or nag-try out ka ba? Anong sales? Ano, hmm. ano? Nung season na yun, pagkatapos ng para namin sa MPL. Kumbaga, maganda yung natapos namin ng top 3. Sabay, sinabihan ako ni Sir Dredd na ano, na gusto daw ako isap kay Mar sa Ego nun, di ba? Kaso sa MDL, kaya di ako pumayag nun kasi maganda mm. namin nun eh. Ba yung pangalawang beses, nung nasa Onic ko pagkatapos ng season namin, kumbaga tinatryout nila nun si ano, si Ryzen, si Coach. Magka-discord sila, sabay, mm. ano, parang gubigirid ako. Sabi ko, Coach, patryout ako. Mga ganun-ganun ako. <laughs> Mm. Sabay, di ako pinansin ni coach noon. Sabay, mm. nung mga ilang araw na, <laughs> minention ako ni coach na ano, na gusto ko ba, gusto ko daw ba mag-tryout? Ganun. So, ayun, tryout na ako. Hmm. Ganun lang kasimple. Pero looking for team ka na ng mga time na yan. Oo, oh, kasi, ka na kumbaga, magulo yung nangyari sa amin noon. Hindi ko lang pwede sabihin. Yun. Hmm. Parang, may contract pa ako noon, sabay, ayun nga, parang, ano, hindi ko rin alam ano mangyari sa akin noon eh. Mm. Uh, basta magulo, magulo oh, internally. Oh, magulo okay. talaga, magulo. So, uh, ah, you, did you feel na kinailangan mo ng pagka ng bagong environment ng mga time na 'yon para sa sarili mo? Ano na? Di ko naramdaman noong una kasi parang no choice talaga ako. Baga, kailangan ko talaga ng team na ma- may bibili sa akin. Parang ganun. Hmm. Parang yun yung naging option ko. Kaya oh. parang nag na rin ako. At naging drive ba to para mag ano ah, na maging palo dapat sa dapat palo sa tryouts ganyan. Ah, uh, oo naman, parang ano, parang maganda na rin para sa akin kasi ano eh, out of ano kay eh, comfort kay eh. parang yeah. sinubukan mm. ko na rin ganun mm. para mag-improve. And uh, ano ang nakita ni Coach Arcadia bakit si Kram eventually ang umangat? So, may mga naka, may mga nakasabay naman diyan. Ay ah, hindi wala. Wala, mm. wala, wala tong nakasabay nun, di ba tryout? Una ata eh. Ah. Uh, mm. Pero yeah, what what made you think na okay Mm. sige, di na ako maghanap ng iba. Okay naman to si Kram eh. Mm. Yung, ewan ko na kwento ba doon sa huling podcast natin. Kasi, yung XP, hindi talaga kami naghahanap that time. Nagbago lang bigla ako ng plano kasi parang na-realize ko na hindi ko na kailangan galawin yung mid-trio ko. And tingin ko sa dynamics, parang hindi ko nakikita na ganun kadali pagganahin yung imports sa mid-trio unless magbahasa talaga sila or ma, ma uh, mag-adjust. Oo, mabilis yung adaptation nila. So kaya yun, doon napunta yun na, oh, try nga ako ng XP para dalawang sides na lang yung ano imports para hindi masyadong intensive sa comms. Kaya doon na pumasok yung uh, kay Kram nga. And si Kram, ayun, sobrang lasted ng tryouts eh. As in, napawaw lahat nung, ano eh, hmm. nung <laughs> mga player. May, uh, yung, message, yung player pa nga nag-message sa akin. Tapos sabihin, Coach, kinuha mo na, eh ba? Eh, you, did you already get team? Uh, ah. ah. Sige, kinul pa, lalo na yung namin, yung jungler namin, talagang nagustuhan niya yung laro ni Kram. Kasi si Kram, well, yung pagkaka-scout ko naman sa kanya, hindi masyado sa scrim data eh. Kasi minsan lang namin nakaka-scrim to eh. Pero may games, kasi nung naka-scrim namin to, parang hindi siya masyadong babad sa laro. Naka-scrim, uh, ah, naka-scrim oh, ko kayo nung ano ako eh. TNC hmm. pa eh. Hindi, nung kahit nasa Onik pa siya. Ay, Kaso, ah, Onik pala. Ah, may ah. kapa- madami kayo nun. Uh, may kapalitan oh. kasi. <laughs> Tapo kami nun eh. <laughs> Pero pagkakalala ko kasi nun, parang pag siya naglalaro, grabe yung ano, grabe yung laning niya, saka yung team fight. And yung isa talagang tumata kasi sa isip ko noon, siguro nung nasa MPLPH pa ako. Kasi nung rookie years niya, maganda yung laro niya eh. Tapos nagtataka ako bakit hindi pa uptrend yung ano. Kasi pag usually, pag yung rookie, nakita mo na ng potential, maganda yung first season. Mga development stage na yun eh. Talagang mataas yung magagawa nun usually yung mga ganong klaseng player. So, ayun, siguro yun yung ginawa kong factor na uh, basis or basis para papa- makita kung ano, kung mas mas lalabas ba yung laro niya pag naging import siya. Kasi minsan sa import, ano to, eh, ito yung real talk talaga. Risky rin yung pagiging oh, import. Uh, Di mo alam kung gaganda yung laro or papangit. Mm. And it's even uh, a bigger risk for the mm. management as well kasi they uh, mm. usually mm. kapag nag-import eh i-invest. Mag-invest ka talaga mas mm. uh, mm. maggasto siya kumpara mm. sa makuha ka ng locals. But of mm. course eh, SRG Sakto kasi meron akong gustong itanong din eh, Coach mm. Ark. The way na kinwento mo yung pagka-scout mo sa kanilang dalawa, nakikita ko sa kanya is hindi siya immediate na payoff. 'Di ba? Parang hindi mm. siya instant na ma- pag mapapa-champion mo talaga, lalo na sa mga napili mong mga players. Although mm. eventually the success was fast, pero in a way, it had to go through a process. Mm. Now, bago mo sila kunin, hindi din ganun kaganda yung resulta from you, yung you do Regents pa yun, di ba? Hmm. Parang, mm. uh, didn't ganun ka super okay. Mm. How did you convince SRG to follow what you envisioned? Mm. Kasi nakita ko sa'yo foresight eh. Yung nakita mo na itong pagpili sa mga players dahil gagana yung mid Girid lang. Ang mm. hirap i-prove nun sa mga management. Kasi mm. isipin nila, teka, dapat di ba jungler kinukuha mo? Dapat shot caller kinukuha mo whatsoever, mm. mga ganun. So, it's a long, the way I see it is it's a process. Paano mm. mo na-convince yung SRG na kunin at sundin yung pinaplano mo? Mm. Well, when it comes sa ano sa process, talagang totally naniniwala ako sa ano uh, sa concept noon. And I'm very thankful na meron akong management na during that process very ano sila, kumbaga full trust talaga siya sa aming coaching staff. And hindi sila yung tipong in a way na usually syempre management parang they have all the rights to question you, 'di ba? Kasi syempre org org mo yung dala nila eh. So tama ba tong ginagawa mong desisyon? Pero naramdaman ko talaga yung tiwala nila eh, na o, okay coach, kung ito yung gusto mo, sige, tiwala lang ako. Kasi nakwento ko rin, I think last time sa podcast about yung, especially sa tryout ng Innocent, may mas okay na good na sa tryouts eh. Pero eh. isang tanong lang sila, usually magtatanong lang, ah. sure ka ba dyan? Pag ah. sinabi kong oo, oh, magtitiwala talaga sila. So siguro yun yung isang factor na uh, napadali yung trabaho ko in a way na grateful ako na malaki yung tiwala nila sa akin. Mm. Yeah. It's so medyo blind ano ba to? Blind na tiwala sa'yo? May nakita lang sila or did you have to ano, <laughs> ano yung parang trigger sa atin? Oo, oh, kung parang sila dito. nagtiwala. oh. mm, may pagkano nga eh. Uh, parang blind trust din eh. Uh-huh. Tingin ko, hindi ko alam kung dahil ba yun sa character ko nung mm. uh, during our first uh, first season together. Yeah. And eh, hindi ko rin kasi masabi kasi nung time rin na yun, nakinuha nila ako. Wala, hindi naman ganun kasolid yung credentials ko eh. Mm-hmm. Uh, wala pa namang international championship that time, pero na-feel ko talaga yung tiwala nila eh. Siguro, yeah. ano rin, parang na-motivate rin ako sa sarili ko because of that trust and and parang nasa, napaisip ko na parang gusto ko i-repay tong trust na to yeah. with a success. Yeah. And Mm. Fortunately, nakuha naman. Uh, fortunately, nakuha naman. Mm. Mm-hmm. So, when I said na long-term yung nakita ko dun sa process na gusto mangyari, na over, ano nyo pa yan, over-deliver pa mm. isang eh, SRG. Pero nagsimula yan syempre sa mga scrims. In fact, um, kung naalala ko, mahaba-haba naman kahit paano yung time na preparation. Kasi pa MSC mm. yan, di ba? Mm. So, nag-start tayo dyan. Kailan pa yung nakuha? January ba kayo nakuha? Or January. Oh, January. Oh, January kami lumipat mm. dito. Pero December nagpa-practice na tayo, di ba? Oh, December. Oh. May tournament kami noon nung anong Kohai Alto. Oh. Pero announced na ba kayo noon? Di, di pa. Di pa. January rin mm. kami na ano. So, may, yun, January nag-start. Ang naalala kong kwento ko, mga kwento-kwentuhan. Kailan mag-start ang MPL nun? Feb ba yun? Pero may mahabang time na parang hinahanap na kayo na scrim partners ng mga teams. Nang bandang mm. season 13? Tama? Ay. Unang season na. Oh. 13. O, 13. Ka- pero syempre, pan, may nabuo mo na yung <coughs> win streak. Hmm. At syempre, credit, credit yun sa inyo sa, as a whole team. Ang naalala kong kwento ni Mr. Bentings, hmm. kayo daw ay hindi kasi tumitigil sa pag So, ako na after the scrims, kayo, dalawa, ay uh, na, na parang nahawa, ewan kung kayo yung nahawa o sila yung nahawa sa inyo na only RG pa rin afterwards. Sino ba oh yun? Totoo ba yun? Kasi Baliktad ba? <laughs> wala, kami, <laughs> wala kami ano dito. Hanggang 12 lang kami. Pero yung maganda siguro doon, nabawasan yung mga bad habits na nakukuha sa RG. Kasi di ba, ah. kunwari, sobrang haba ng RG mo. Tapos may mga games na boring, tapos gagawa ka ng kalokohan sa game para hindi ah. ka maboard, di ba? Tapos minsan, pag nasanay ka dun, nadadala mo yun sa ano eh. Sa mga scrims nyo or na, kunwari pag hindi gano'ng kalakas kalaban sa RG, tapos mag-overextend ka or gagawa ka ng kung anong kalat sa laro. Mm. Tapos magugulat ka sa scrim gagawin mo. Feeling uh-huh. ko ah. yun yung tulong din nung hanggang 12 lang kami. So, ano tong ano tong hanggang 12? Ano? Hanggang 12, 'di ba, matatapos scrim namin hanggang 10. Oo. Tapos 10 to 12 lang RG namin sa gabi. Ah, pero seryo, serious RG para ganun. Oo. Kasi one Yes, time noon, na ano, eh, naboboringan kami sa RG namin. Eh, 'di ba sa Pinas mahilig maglaro ng kung anong anong hero pag Oo. nababoard na. Oo. Tapos yung mga kampi namin nagsusumbong kay coach. Ah, Kung ano-ano daw ah, may- namin. So may ganung face pala na ano. Okay, so kayo yung kayo pala yung unang makulit. Tapos ah. kayo tapos yung mm. nagtino. Oh, kasi iba yung ano namin eh, expectation namin sa di sa sa Pinas, mm, ka, kasi kami na sana eh. Kumbaga yung mm. dito sa totoo lang, sobrang boring talaga eh. Nung un- hanggang ngayon ba? Oo, oh, hanggang ngayon. <laughs> oh, well, kasi to be fair, taas naman kasi masyado ng rock. <laughs> Come on. And, uh, um, eventually, nananalo na kayo, nagwi-win kayo sa screams. I fairly remember, bago mag-start ng MSC, na naaya pa namin kayo na mag-scream ng 10 p.m. eh. Di ba? Di ba sila, no? Oh, sila Ben. Napagayo na doon mag-guardian, na. no? Oh, oh. Uh, pero kasi, ewan ko. Oo, tapos talagang, mm. ang bug, bugbog na bugbog talaga uh, kami noon. Ewan ko, tas balita ko, ganun din. Binubugbog nyo din yung mga ibang team sa, sa Scream saan nyo nahanap yung momentum? Kailan siya nag-click na parang, wow, lakas natin? Ano siguro? Um, siguro middle of the season, doon na siguro kami nagtuloy tuloy ng momentum. Pero, nung bago ba mag-start season, win streak ba tayo sa Yun yung win streak natin eh, yung one Ah. season eh. Hindi, kaya nga, Yung bago Scream, pa lang. mistake Bago pa lang. yung Hindi, Scream. I mean, bago pa lang dito. regular season. O oh, pagdating natin dito nung nag-scrim tayo, doon tayo win Oo. streak. Yun, yun, yun eh. ko kwento eh. <laughs> Kung Ah. pagkaanin ko siya eh, parang nung, nung nananalo tayo sa mga mm. mat- malalakas na teams, doon na tayo nagka-momentum. Oh. sorry ah, Nag- nagkakaedad na ata ako. <laughs> Nakakalimutin. Pero, Pero, ano dati, mm. nung scrim namin, pag nananalo kami sa mga malalakas nung una, sobrang saya ng mga lokal eh. Walang wow. RJ. Oo. Parang ano sila, parang mm. nanalo talaga sa MPA. Parang wow. mapalakpak pa, ganun. Mm. Parang doon kami nagka-momentum sa malalasan. Wala rin tayong RG, di ba? 10 to 12. Di, iba pa yun. Iba ano yun, na yun, next season po. Next season na yun, reward oh. na yun. Oh. Ah, okay. Mm. So, kasi immediate yung panalo nga eh, di ba? Pa, na, nanalo kayo dito sa sa local, tapos sa local league, and SRG before that is not a top one team, di ba? Parang mm bago yon ang mga top, nandiyan yung Todak, nandiyan yung... Um, ah. SMG. S, yan, SMG, SMG. na, uh, na, na pinap mas madami din yung fan base, 'di ba? Oh, Kayo, 'di ba konti lang yung fan base niyo nung, nung nagsimula? Bilang mm. Ah, lang. Bilang oh, konti lang rin. Tapos oh. first game namin ano, Homeboys eh. Kasi 'di ba nang disband SMG dapat SMG kalaban oh, nila. Mm. Tapos third place yung nakatapat. Tapos ang dami nilang fans oh. Mm. Tapos may mga drums pa. Oh. Mm. mm. Tapos Punong entrance pa lang ang ingin na tapos rinig mo sa mm. mga earphone oh. kahit may ano. May, may mga, 'di ba si <laughs> naalala ko si yung si Nuts kasi naalala ko yung nakaganon siya yung mabato niya kasi na, <laughs> yung syempre MS MSC. MSC. So, Hmm. Oh, may time ba na parang na-feel niya na parang against sa inyo yung crowd? Mm. Nung finals na, na marami na tayong fans eh. Nung Ako, finals mm. na. Hindi ko masyado iniisip yung fans nung. Basta marami ano sila. lang, nung first season Masaya. namin. oh, mm. kasi yun, talagang hindi pa naman kami kilala. Ah. So, and yung kalaban namin nun, yun yung I would say na highest fan base favorite. sa Malaysia that time. Oo. Oh, favorites talaga sila. Mm. Mm. Pero ayan, um, kayo na ngayon ang uh, mga favorites. So, MSC, uh, ah, ang naging sikat na, ano <laughs> na, na, na yung meme yung ano, hmm. Roger. <laughs> ano, ano bang, ano bang Roger side? Na, na, may nagkwento na yung si coaches nyo, si sila Becky. Ano naman ang side ni Si In, ikaw eh. yun, di ba? Ikaw nag, uh, Innocent. Yung Roger na Roger sa last game. Ah, last game. May nagsuggest sa'yo nun, Sen. Sino nagsuggest sa'yo nun? Mm, Kasi ano, inin- inintay ko nun kung kailan ko magagamit sa finals. Oo. Kaso, kung hindi mababan ko kunin. Mm. Eh, last game na yon Tapos sabi ko sa First sarili ko, kayo, no? First pick First pick oh, pwede magmura. Eh, pwede, pwede, pwede Sabi mag kasi nun, <laughs> tang ina last game na hindi ko pa nagagamit. <laughs> Tapos, kasi gusto gamitin nun ni coach, Uh, bigay hero ni Ling, Segis. Ling, oo. Ah, mm. Kasi comfort niya. Eh sabi ko sa sarili ko nun, tang ina, paano pag natalo to, tapos gusto ko gamitin yung Roger. Mm. E di magsisisi ako, tapos mm. itong game na lang binigay, oh, last game, tapos di ko pa mm. ba hmm. gagamitin. Mm. Eh doon ko naisip na ano, isuggest ko kay coach. Tapos nung narinig ng mga kampi ko, parang napaisip din sila. Hmm. Kaya... Ano eh, yung kumpiyansa eh. Mm. Parang ano eh. Kaya nagulat din sila. Nagkawala oh. na lang. Ah. Nung mga nung MSC, um, malaki, madami mga challenges noon mga tol. Nandiyan ang dalawang Filipino teams. Buti na lang hindi nyo ka-bracket. Mm. na, sa una, so sa dulo pa kayo nagkaharap. There's Onic Indonesia that unfortunately hindi nag-perform. Pero madami rin nag-iisip na malakas talaga sila noong time na yun. Mal- nakakatakot hmm. din talaga. Mm. And then, um, your bracket, nakakagulat din nung mga time na yun na nag five games kayo sa dalawang route. Parang puro Fire max games kayo, no? Yung ano lang, yung Fire Flux, Fire Flux lang. Sa Flash ba? 4-1 ba yun? O, hindi. Doon na 3-0 na. Ah, 3-0 ba yun? Ah, mm. sa Fire Pero, ah, oo nga, no? Mm. So yun, uh, so sa Fire Flux, di ba yun yung katapat? Then eventually itong Falcons, I would say hindi siya madali. Pero mm. kayo ba, ma, uh, iniisip nyo ba na magcha-champion kayo nung MSC 2024? Ako ano, kumpiyansa ako noon na kaya namin talaga yung ano eh, yung Falcon. Nung finals ha, nung, pal, nung nakaya namin yung Falcon. Kasi nakascream namin sila eh, parang, ano, ano ba sabihin? Pwede na. Alin? Tapos na. Tapos na eh. Tapos na. Mamaya kasi mabasa na naman ako eh. Oo. Eh, diba? Uh, Tapos na lang. Na oh, basta wag masyado specific. Oo. Oh, uh, basta, basta, basta, basta scream, parang kinakaya talaga namin sila. Mm. Kumbaga, yun, parang dala-dala ko yung momentum na yun sa mm. ano, tournament. Okay, okay, okay. Um, So, no, no MSC ka, oh, pero nung buong MSC, tingin mo mag-champion kayo? Di ko na-expect. Kasi Ah. first time namin eh. Lalo na mm. kami ni Sent. Oo, oh, nang international. Kasi eh. yung iba namin kampi, parang sanay na sa ano eh. International. Tapos win streak pa yung Falcon nun, di ba? yes. Yun mm. yung Oh, sunod-sunod na tournament. Sila. eh. International. Natalo lang yata sila nung sa liquid nung Ah, sa MPL. MPL. Pero parang 50-50 mm. lang din kasi yun eh. Kasi kahit mm. sino naman nalo doon, malakas eh. Mm. <laughs> Ikaw, ikaw Seb, na, naisip mo ba na magcha-champion kayo nun? Ah, nung time na yon 50-50 kasi ano, ang tawag dito. Ah, unang-una, wala ko masyadong panalo nung nasa MPLB ako. Tapos, nung international kasi, nabuso lang confidence ko nun dahil sa scrim namin eh, nung pagdating namin dito. Yung mga, kasi dati, yung mindset ko, palagi kong kinocompare sarili ko sa ibang karol ko. Ay, tangin na ito, may nag-champion na to, ganun. Ito, achievement na ito. Ito, malakas to. Kaya minsan, pag nakakalaban ko sila dati, yung ah, control yung laro ko. Hindi ko nalalaro mm. na maayos. Pero nung simula nung nag-win streak kami sa scrim, doon na na-boost yung confidence ko. Tapos, every time na ano, kasi di ba may ligaw mag-duel? Eh, pinapabayan lang ako ni coach noon. Tapos ah. tinutulungan lang nila ako na kung paano improve yung laning ko. So, mas nanggigil ako mag ano, improve yung strength ko na yun. Kaya, nung nagka-momentum na, tapos nagka-confidence na, doon na, doon ako napaglaro ng maayos. Kaya, may tiwala din ako sa kampi ko nun kasi, <clears throat> excuse, nung mga unang laro namin kasi, di ba, naninibago pa sa international. Hmm. Pero nung after namin manalo sa Onik. Mm. Ah, sa Yun na talaga momentum namin kasi yung bracket namin nata pinakamahirap nun eh. Oh, death, death oh, yung sinasabi nila eh. Mm. Oo. Oh. Kaya nung na-survive namin yung bracket namin na yun, dun talaga nabus yung moral namin sa playoffs. Mag-momentum oh. din. Mm. Laking bagay rin. yun. And uh, ikaw said, 'di ba sinabi ni Coach Ark na may potential ka, ilalabas na lang natin. Naramdaman mo ba at a certain mm. point yun? naman? Lalo na sa mm. finals, eh, parang, eto na yata yun. Yung sinasabi ni Coach na potential ko, ilalabas ko na. Na, na ano hmm. ba yun? Na-recall mo ba yun? Nung, Recall nung sa finals? mga Kahit anytime, <laughs> anytime. Any- ah, Recall yun, Laset. Nag-throwback lahat eh. <laughs> Anong, nung time na yun? <laughs> Hindi kasi ini, iniisip namin no, nung MSC, e sa totoo lang ah. Kasi sa MSC e parang ano, kada panalo nagdodoble yung prize pool. Oo. Parang TI, no? sinasabi, sinasabi ni ano, sinasabi ni coach nun, guys, if we won this game, or prices like this, right? So if we won, it will become two <laughs> oh, times. Kaya yun yung mm. motivation namin mm. talaga nun eh, yung <laughs> nagdodoble kada panalo. Ah, okay. Oh, Correct yung price pool. Mm. Price pool pala. Yung number one ano namin eh, oh, motivation eh. At ah, sinasabi nga nila, life-changing money. Yan. We will talk about that later. Pero let's go back to sa mismong finals. Hindi lang naman ikaw ang nag-step up. Siyempre, yan din si Kram. Ikaw, Kram, uh, ang katapat mo, Flap TZ. Ah, si At parehas kayong uh, maangas talaga sa mismong laro. Pero ikaw, Crab, hindi ito yung <laughs> unang beses. Ang dami mong ano dito, di ba? Madami ka ng mga antics na naalala ng mga ng mga tao, yung mga tipong ng titipi ka, ganyan. <laughs> tapos, off, off cam, may mga sinasabi ka, yun. Tapos, parang, tama ba, may tournament na yung tumayo eh. Yung bago ba mag-MCU na eh, after? Eh, hindi. After na yun. After Nung na yun. Sanford. Okay, Sanford. Ah. Oh. <laughs> Snapdragon. okay, so bago yun. So, tsaka na pala yung kay Sanford. Pero yun nga, yung mga, yung mga maangas sa TV na yun, ito, did you feel na nag-mature ka nung MSC or hindi pa yun yung matured form ni Kram? Nag-matured ako nung kinuha na ako ni Coach kasi parang pinagsabihan na rin ako nung ano eh yung during training namin yung mga bad habits ko kasi nakikita niya na eh. Kumbaga alam niya na rin ah. talaga dati pa yung mga bad habits ko na na, na ano talaga ako na may galaw talaga ako pero parang may kailangan lang ayusin sa galaw ko. Parang ganun. Parang yun. Eh, Inayos na lang rin. Oo. When it comes to dueling with Flap ng mga time na yun, tingin mo ba nasa, na ikaw ang naramdaman ba na I'm the best na explain the world? Ganyan, ng mga time na yun. Ano ba sabihin? Nung hmm, kalaban ko si Flep, di talaga ako naanoan sa kanya sa leaning, sa totoo lang. Mm. Parang ano lang siya, team player lang ganun. Okay. So, Yun. dun, dun mo siya dinali sa leaning? Oo, parang parang may ano rin, advantage ganun. Yeah. But um, si Kais was uh, phenomenal din noong mga time na yun. At si Yums, di ba, parang sobrang standout niya no MSC. Oh. And syempre, si, si Stormy, ang dami rin niyang mga laro na pang MVP talaga yung galawan nila. So how important were the locals, itong mga local ng, ng Malaysia? Ano yung pinakamalaking ambag nila doon sa MSC run ninyo? I think in lahat rin naman ng success namin, hindi lang yung MSC. Very instrumental naman yung mid-trio namin. And I can confidently say na sila rin yung best trio dito sa MPL Malaysia. And yun rin siguro yung uh, kung paano kami nabuo. Kasi parang mindset rin namin, kailangan namin makuha yung best na trio eh. And sila kasi, uh, basta maganda yung laro nila, kaya nila iset yung tempo ng uh, ng game. And pag na-set nila yung tempo, madali na lang dito sa dalawang side lane. So, malaki talaga yung ano nila. Uh, malaki factor sila dun sa success ng MSC run. And that time rin, biglang, nung MSC kasi, biglang umusbong ng assassin, di ba? Hmm. Dun yung time talaga. And yeah uh, fortunate kami na si Sikais, malakas siya mag-assassin. And mm. isang assassin nun na talagang umusbong, Ling. Ling. Tapos funny rin, parehong hero niya. Yeah. Kaya siguro nasakto rin sa amin yung meta, meta, kahit na malaki yung change. Kasi that time, MPLPH Grand Finals, di ba, puro tank jungler pa. Mm. Tapos biglang MSC, e boom, wala yeah, na rin ito tank jungler. Kaya siguro yun yung naging advantage namin na, especially sa jungler na, eh, ito, assassin user talaga to. Buti mm. doon na tapat yung meta. Oo. Tapos may parang, may bunot kayo na alpha nun eh. Na Oo, alpha. sobrang lupit ah. din yung laruin. Mm. Which is utility pa rin ng mga time na yun. Tapos, ayun. At yung, yung Roger na confident mm. na, yun, na, nakuha na. Uh, sobrang taas ng momentum at eventually nananalo mm. na nga. Did you feel like heroes sa Malaysia? Kasi alam nyo, sobrang ramdam, hindi, hindi naiyak na literal sila Lafel at sila Gideon pero nakita ko sa kanila yung parang finally may pag-uusapan na ulit yung Malaysia. Finally, hindi mm. na puro Pinas at Indonesia na lang malakas dito sa sea. Mm. Kasama na, na sa mapa. Nakasama na sa hmm. mapa. Naramdaman mm. nyo ba yung parang pag-welcome ng, yung parang thank you, nag-thank you Malaysia dahil sa nagawa ng SRG. Hindi lang kayo ah, ng buong SRG. Ayan. Ikaw, Sen. Sobrang, <laughs> ito si Sen, ramdam ramdam. Ah. Uh, <laughs> kasi sobrang kilalang kilala to sa Malaysia. Oo, oh, kasi sobrang hmm. supportive ng mga hmm. fans hmm. dito. Pati kasi ano, dagdag ko lang na kwento sa sa akin last time ni ano ni Yums. Ilang beses na din siya nakapag-international, 'di ba? Yung mindset daw nila dati, pag daw nakapasok sila international, okay na daw 'yun. Kahit ano mm, na hmm. daw mangyari ng result, okay mm. na 'yun. Kaya nung nag-champion talaga, sobrang say nila kasi di nila in-expect na kaya makipagsabay ng Malaysia sa ano, sa PH pati Indo. Kasi dati mindset lang nila, ay international na tayo, okay na to. Tapos bahala na. Mm. Tapos yung mga fans kasi namin dito, ano, sobrang supportive. Um, example ng mga ibang turn na natalo kami. Hindi sila yung ibabash kanila kasi ay dahil lang ganun lang kayo ng MSC ganun i-cheer up pa nila kayo para Thank you pa sila. uh, mag- hmm. magpapatingyo pa sila kasi binigyan namin sila ng champion MC ganun. Kaya yung support nila solid talaga. Where does um, Coach Vicky come into the equation? Kasi, hmm. syempre, ako, bias ako sa mga Filipino. Sabihin ko hmm. parang ganun na, binuhat yun ng, ano, ng mga Pinoy. Parang ganun. Pero, um, when I talk to Lafel, for example, And then when I saw some of the interviews, Ozoraveki's name always comes up. And hmm. they always say na parang you gotta give respect to this man kasi parang malaki talaga yung ambag niya. I wonder from from you guys, saan siya pumapasok when it comes to like it, eh, the recipe of success ng SRG? Mm. Well, si Vicky, ano siya, it's important, uh, important piece siya sa coaching staff. And kasi Maraking tulong yung mga nabibigay niya during reviews, yung mga insights niya. And si Vicky kasi talagang isa siya sa tao na mini-make sure na yung gameplay namin is magiging okay. Yung mga rotations namin, mga macro namin. So, kasi kami dito, yung style rin namin dito sa coaching staff is meron talaga naming specific job desk para mas madali trabaho ng isa't mm. isa. Mm-hmm. So, para hindi rin ma-stress yung isang tao, ito lahat ginagawa mo, parang ganun. And yeah, si Becky, siya, siya sa, I would say, unsung hero kasi uh, marami siya ambag sa team, and especially also when it comes to the moral. Mm-hmm. Moral? Moral mm. ng... What, what do you mean? Like, mm. ma, ano ba siya? Ma, may, may pagka-life coaching din ba si Becky? And kasi dati rin siya naging player, mm. kaya parang naintindihan mm. niya rin yung mm. player. Naintindihan niya yung mga emotion ah, oh, ng player. Oh, no, oh, yung oh. emotion ng player. Oh, okay. And then, uh, paano ba yung comms dito? English? Yeah, English, yun? English. Mm, English. Okay, okay, mm. okay. Very good. Um, pagdating ninyo ng inyong MSC, pagda MSC Championships and life-changing money, what did you guys first do with the with the money that you have na life changing ayan na yung, yung result mo Sen eh. <laughs> ikaw si Sen mas may result. Mas eh, hmm. sa mga coach. May result na yun eh, tatlo. Eh, kasi pag ako... Sa esports charts, mga kaibigan. <laughs> pag ako kasi nauna, boring yung sagot ko eh. Kaya ito dalawa muna. Ay, hindi, sige, simulan ko na na boring. Yung sa akin talaga, ano lang, parang sinave ko lang, ininvest ko, uh, ininvest for the future. Wala ako masyadong binili na something uh, in grande, ang ganun. Wala eh, wala. Di, di kasi ako ganun tao eh. Switch. eh. Eh, think sinabi rin ni Mitch sa podcast no, di ba? Oo. Iba yung word na sinabi ko. Repo tatay Repot. ginamit. Hindi totoo yun, guys. Rephrase natin. Practical. Ah, ah okay. Sige na nga. Ah, Sige <laughs> na nga. Pero tutuloy mo ba yung pangako mo sa nila na pag na, nakita mo, ililibre mo ba talaga? Ay, tutuloy na. Dapat tuloy rin nila, champion rin sila, eh, di ba? <laughs> So, ano yan, libre yan lang. Libre. <laughs> Wala si, na. Hindi siya ang champion ng MSC, sagot ko, kahit mamo pa tayo. Ah. <laughs> Pero ngayon, libre mo, libre kita ng ano, uh, Jollibee, libre mo mamo. Oo, sila, so sila taya ka yan. Oo. okay, okay, okay. So kayo, dalawa. Uh, ito. Resort maganda sagot. Na, maganda tayo dyan. Ah, unang binili na na eh. Uh, ah. Dessert. Hindi. ano? Tawag dito? Uh, Pumunta kami ng Hong Kong ng girlfriend ko. Uy. Kasi ano eh, tawag dito. Birthday niya New Year eh, sakto pa naman yun. Eh dati wala, wala akong, pero magkano lang sa account ko <laughs> magkano lang sa atas, hindi pa nanalo, di ba? Uh-huh. Tapos binibilang ko, ticket pa lang, ubus na sa account ko. Uh-huh. so, nung pagkapanalo na yun, yun yung una kong ginawa. Tapos kasunod nun, bumili akong PC ko. Mm. Kasi may talaga maglaro eh. Mm. Tapos yung nung bago kasi, kasi kami mag-champion, pag talaga gamer ka, 'di ba? Pag nakakita ka sa ano, sa Socmed ng tong inong ganda nung setup nila, uh, may ganto-ganto, umiilaw-ilaw, uh, tapos yung tunog ng keyboard mga ganun. Uh, Kaya yun yung unang binili. Okay. Pero Tapos, kurot lang din ah. Ano? Kurot ano? sobrang Ay, kurot lang. Hindi, yung ano. Kurot na lang yung ah. main event. <laughs> ano yung, main event? Yung iba kasi yun ano, eh. Uh, in-invest namin ng girlfriend ko. Sa? Sa Ah, basta business. Ah. ah. gusto mo ba iba? Gusto mo i-promote? Baka para mo sa na, lagi mo na. Hindi mo na oh, resort. Para ready na. Para ano? Hindi mo na resort na Hindi ano, ah, parang Parang parang ganun. Ano na ba? Open na ba? Hindi pa. Hindi, Parang Hindi, result- pwede. Ginagawa pa lang. Okay, wag resultante. sige. Ba baka ma-jinx. <laughs> Oo, baka ma-jinx pa. Kaya, pag ano, Baka pag, pwede matuloy. pag ano, pag na lang in-upload na, doon na lang Ah, sila sige, pumunta. Oh, sige, sige, Eh, mm. Si, ah, ang yung girlfriend ay ah, very successful na as an mm. influencer before ka mm. maging successful. Oo. So parang, did that add to the the, ay, show, naging ano yun, mm. Kara, David Tumbo interview. Pero na, naka ano ba yun? Na, naka, may konting pressure ba yun ng mga time na yun? <laughs> Na parang, ah, uh, <laughs> meron yun, kasi, meron. Di ba? Kasi, yung sikat na yun, sabi, ina, for oh. better term, sikat na sikat na yung jowa mo nun bago ka naging successful. Mm. So, yeah, did that also add to how sweet the Hong Kong trip was para sa'yo? Ganun? Uh, yung sa lang, mas na-motivate ako kasi noong after namin malaglag sa TNC, eh, pag bumalik ako ng province namin nun sa Pampanga, mahirapan ako maglaro. Kasi di ganun kalakas yung internet. So, ginawa niya, inampon niya muna ako nun. Hey. One, one month, inampon niya ako hanggang, ano, bago ako makahanap ng team. Wow. Kaya, kaya sobrang ano, sobrang thankful ko nun kasi ah. walang wala talaga ako nun. Wala naman akong ipon eh. Oh. So, nung inampon niya ako, nahiya pa nga ako nun eh. Yeah. Mm. Shout out the mm. real MVP. Shout out mo Yes. naman, Jung. out sa girlfriend ko, Chacha Vega. MVP. dito, dito, dito. Oh, out sa girlfriend ko, Chacha Vega. MVP talaga. Okay, okay, okay. So ikaw naman, ah, Sir Cram, ano ang ah, sa mo ginastos ang yung ah, life-changing money? sa building. May building na yun eh. Sa QC. Ah, ano? Sa akin, ano? Siyempre, yung unang-unang pamilya, siyempre. Mm. Don't, ah, siyempre yung ano, pamilya, yun yung una kong ano, uh Oo. Inuuna talaga sa lahat yung pamilya ko. Kumbaga, minimake sure ko na ano, parang wala talaga silang problema, ganun. Mm. Kasi medyo, maring ano eh, parang nasa yung, yung status ng buhay ko medyo mababa eh, ganun. Oo. Tapos yung pangalawa naman, syempre, niluwan ko rin yung sarili ko ng konti. Sabay, yun, business na rin. Ano, anong luho to? Anong luho to? Mga, mga di ko nabibili dati, mga pinapangarap ko lang. Oh. Mga, ah, ganun. Dam, mga dami, mga tech. Oh, ganun. mga, mga okay. bagay. Mga oh, bagay, mga bagay lang. Ayaw. Ay, may investment ka rin ba ginawa pa katulad ng uh, idol natin? Building yan si Kram sa ah, ano lang? may, um, oh, may business na business sa uh, Pinas. Okay, okay. Pwede na bang i-promote yan o hindi pa? Kumbaga open na pero di ko lang sinasabi sa lahat. Di ko lang pinagkakalat. Eh. Oh. oh ito, sinabi ko na. Mas mo para ano, <laughs> para supportahan awag. Ah, Bakit oh. nahiya ka? Wala, hindi naman Ganun talaga. At um, after nun, um, ang common na nagiging sakit, lalo ano, na sa isang bata. Ay, sa ilan taon na ba? taon? Mm. 20? Oh, 20, 20. 20. 21. Di ba? But, ang common na sakit na 20, 20 years old, Diyos ko, makakahawa ka ng milyon. Grabe. Talagang, mapapa, ano kay, ma, magbabago talaga yung pag-iisip mm. mo eh. How did you guys keep yourself in check? Kasi, in fairness naman, nagtuloy pa rin naman ang win streak niya. Tumag- mm. Parang ano pa, eh, di ba, humaba mm. pa yung win streak mm. niya afterwards. At sobrang palong-palo pa rin kayo. Kayo naman yun ang bida ngayon sa mundo ng MLBB. Paano nyo na-keep yung, yung fire at yung gigil kahit pa sobrang sarap na sana na magpasarap na lang ng buhay? Go, Zen. Uh, ah, palagi kasi sinasabi ni coach sa amin, um, ngayong, kasi ano, tawag dito, mas mahirap daw i-maintain na nasa taas kaysa nasa baba ka tapos akit ka pataas. Kasi madami kang paproblemahin pag nasa taas ka na eh. Yung gigil mo sa laro, yung pagiging consistent, tapos yung ano, yung motivation mo. Kasi 'di ba na, nag-champion na kami ng international. So kompleto ka na eh. Kompleto na. So ano pa magiging motivation namin? So yun yung sineset up sa amin ni coach na hangga't nasa taas ka, nasa taas kami, So Sulitin na namin hanggang maano na hanggang matapos na yung prime namin. Kaya tuloy-tuloy lang yung grind namin. Kung ano yung grind namin ng unang season, ganun pa rin hanggang ngayon. Walang nagbago. Okay. Totoo ba yun? Hindi pa, ganun ba? Masipag pa rin ba, coach? Ang mga... Masipag ba, coach? Masipag pa rin ba? Mga, mm, masipag pa rin naman. Masipag pa rin. Mm. Gusto ng pere eh. uh, ano bang magandang motivation after manalo ng maraming milyones sa MSC? kumuha pa ng mas marami yun eh, sa mga susunod na pa. Eh, para an, hindi nga lang din talaga ganun ka successful nung M6. Mm. Especially kasi home crowd kayo noon. Mm. Um, talk to me what happened nung, nung M6. Uh, did you feel na uh, were there some uh, may mga pagkukulang or talaga mm. mainit lang ba yung onic noong mga time na yon? Mm was TLID really the better team no mga time na yun? So yeah, what what happened during M6 mm. when everybody expected you to get that golden road? Mm. Siguro ano, uh, combination ng malakas rin talaga yung Onic that time. Tapos malaka, may tira rin talaga yung TLID. And siguro pangatlong factor is medyo nangangapa kami sa meta. Ah. Kasi nung time na yun, <laughs> naalala ko nung M6, parang first week ng ano ng M6 bilang nagmeta yung Bruno pero oh. sa scrims di naman siya masyadong meta. Di Parang ang bilis nag-transition. So, ang dami naming kailangan adjustment na during the actual tournament. And, to lang, meron rin kami nung ano, siguro, Kram, di ba may mga internal problems noon na, ah. o na hindi lang kaya i-share. Pero that time, siguro isang factor nun. Kasi minsan, pag may distraction ka rin, uh, okay. gaya ng mga ganun, nakaka-apekto rin sa performance. Eh. Siguro yung apat na factors na yun yung um, kaya nagkaroon kami ng very, I would say, rocky performance yeah. sa M6. Eh, yun. Would you say na hindi naman hindi naman kamp, nakampante at mm. all? Ito, you kept the same mm. grind as you did no MSC, mm. itong M6. Tingin ko hindi naman eh. Hindi naman, na, hindi naman kami nakampante. No, kasi same effort rin yung binigay ng team eh. Oo. Yeah. Mm. Okay. Now, there there is a common, merong si Maon na gustong itanong din sa inyo. Kasi, I'm a firm believer na may mga teams na nananalo sila sa mga specific tournaments hmm. dahil pumabor din yung meta sa kanila. At hindi ko sasabing hmm. dahil, hindi yun swerte. Hmm. Nandun pa rin yung grind eh. Meron din hmm. talaga na times na papabor sa inyo ang, uh, ah, ang, ang, ang, ang liga let's say itong TNC na ngayon, na uh, meron na akong screenshot ito na sinabi ko mismo dun sa kasi meron kaming grupo ni ako si Hito, si Marky, tsaka si Eto Max eh, mga mm. ano kami <laughs> mga, mo, mga the mm. boys, we the boys. Mm. Sabi ko sana lang, oy good luck. Um galingan niyo sa Aurora kasi feeling ko naman lamang kayo sa Meta Gold Lane. Mm. Kasi naniniwala ako na bigla may ganun eh yung mga biglaan na ano Mm. Na nag, nag-meta lang siya na biglang fighter gold na yung ah. uso. mm. So parang, in the top of my head, parang si Doming, sobrang solid niya mag, mag-MM, mag-marksman. Pero pag usapang fighter na, ang mas reliable si Benny, at hindi dahil mas magaling si Benny pound for pound kay Doming, more of as a team, mas kaya na na-execute ng ganun draft. Tapos parang mas madaling balasahin sa draft. So parang ganun. Mm. And then eventually, ganun nga yung nangyari. Um, Onic hindi nakapag-adapt ng ganun kabilis with this double fighter. So, nagkaroon ng mga, mga changes at uh, ah, TNC yung mas na-adapt. And then Twisted Minds, very clear na hindi rin sila nakapag-adapt dun sa ganun. Parang ganun. Um, marami pang mga ganyang mga example. Like nung season 14 ng, ng Onic, malaking bagay din na nagmeta yung time na yun na hmm. yung mga assassins na bumagay kay King Kong. King Kong. At uh, yun, kay Kielra din. Um, and true, also through with M6, pero syempre, pinosisyon naman nila yung sarili nila para maging successful. Mayroong grind pa rin doon. So, doon sa hinaba-haba na sinabi ko is, tingin nyo ba na malaking factor ang met ang meta na papabor sa isang team at as competitors, paano nyo isosolve yung mm. problem na yun? Kasi minsan hindi papabor sa inyo yung ano, eh, mm. meta. Eh. Totoo yun. Uh, simulan ko na. Sige, sige, sige. sige para sa akin, 100% agree ako sa Wolf. About dun sa, um, dip, yung patch, talagang ano yan eh. Uh, nagkakaroon ng malaking patch, especially before uh, international tournament, before M Series, before EWC, magkakaroon ng isang malaking patch and meron teams na indirectly will get buff. Like, for example, pag nakita mo yung patch note, uy, hero to ni ganito ah, hero to ni ganyan I think as forecasters, alam nyo rin yun eh, no? Alam nyo na kung sino yung probably malakas this uh, this tournament. And for me, yun yung ano eh, yun yung dapat namin bantayan as a competitor. Because, well, kami alam na namin sino lalakas. So, tinatry namin kung paano ba namin idadissect pag nakatapat na tinton team na to. Kasi, wala na tayong magagawa doon sa patch. Hindi mo naman pwede reklamo. Oh, Uy, bakit nyo <laughs> binuff to? It's part of the game talaga yes. eh. Kahit naman sa laro, kahit sa iba't ibang, kla- even hindi siya MOBA game, may mm. mga ganun talaga. So siguro it's more on adapting in the patch and adapting doon sa magiging kalaban mo na nabuff. Na team na nabuff. So, totoo talaga yun guys. Yung baga, may mga teams talaga na babuff uh, ah, depende sa patch. And swerte ka pag nasakto yung patch mm. sa team mo. Kasi oh. ano, advantageous talaga. And ayun siguro, talagang kailangan mo na lang mag-adjust kasi hindi wala ka namang gagawa, hindi ka pwedeng magreklamo. Oy, try natin tong meta natin, baka gumana pa. Pero malaking factor kasi talaga yung ano eh, kung ano yung patch note eh. Mm. And sa point kasi ng game, hindi pa ganun kalawak yung mga heroes na totally parang sabihin mo na na uh, sobrang dami ng balance na heroes. Hindi, may may sineset pa rin talaga yung patch na meta and yeah. hindi ganun kardali umalis dun sa circle ng heroes na uh, usable. Mm. Yeah. Mm. At eh, hindi I don't think that's bad design. Feeling ko mm. yung may mga OP heroes. Masaya kasi yun, may magic yung isosolve yung ano, eh, mm. kung paano siya counterin, parang yeah. ganun. Bilang mga players, Seth and Cram, nafe-feel niya ba na gano'n na parang may mga times na mag na pumapabor lang talaga yung panahon sa specific teams or specific players ganun. Austin. Oh, uh, ah, para sa akin no kasi lalo na nung nasabi mo nga yung fighter gold lane 'di ba? Kasi may mga team na sanay na sa playstyle hmm. na yung gold lane nila is MM lang. Tapos ang laro nila maglalaro lang sa MM nila, hintay mag-farm, team fight, yeah i lang nila yung MM nila para manalo sa team fight. Eh, ngayon kasi yung patch ngayon, di ba, nagda-double fighter na. Uh, mm. Eh, yung double fighter kasi usually lamang sila sa lane sa MM. So, mas mahirap kasi uh, pag nalugi sa lane yung MM, kailangan ng tulong. Eh, what if may ibang gawin sa map yung kalaban nyo, di ba? So, mas advantage talaga yun sa mga mm. naka-fighter. Tapos, kasi yung fighter ngayon, hindi takot sa mga jungle na meta eh. Hindi sila takot makipag 1v1 or i-dive. Mm. Kasi kaya nila yung sarili nila. So, pag talaga yung... May meta din kasi talaga na ano eh. Yung ibang gold laner, di nila trip mag-fighter. Oo. Kasi <laughs> ah. sanay sila na ay, hindi ko kailangan maglalim ganun. Hindi, ah. hindi sila sanay humarap, hindi sanay mag-engage ganun mag-start ng team fight. 'Yon. Kaya yun talaga yung factors nung patch din talaga ngayon. Yeah. Kasi yung iba play safe, 'di ba? Eh pag nag-fighter ka ngayon, dapat sobrang tansyado mo lahat tas ang mo maglaro. Di ka takot mamatay. Yeah. Ayun talaga yung pinagkaiba. Mm-hmm. How about you? Galing ni Shed. Ah, ano sa akin, feel ko depende lang din sa sa player kung paano mag-adapt yung player sa meta eh. Mm. Kasi parang ano eh, parang kahit anong tulong ng coach mo, parang kung hindi, parang di mo lang rin kaya, parang ano, parang di mo kaya maghanap sa meta. Kunwari na, fighter sa goal. Sabay may mga, may mga player talaga na ano eh, parang di talaga kayang laruin yung mga ganun. Parang depende oh, talaga. Wala sa, player, wala sa dugo nila na maglaro oh, na ganun. Parang ganun. Hindi nila na-enjoy. Oo. Oh. Oh. oh. Pero may, may, there's one may mga ano, eh, may mga players din na kahit di nila enjoy gagawin nila yun. no? mga ganun. Oh. Yun, yun yung mga mga anong ah, lodi. Kahit hindi na sila natutuwa sa nangyayari, basta alam nilang ito yung trabaho nila. Oh. Parang ganun. But there are teams. Hindi naman ito end all be all. I feel like there are teams na nag-overcome at sila yung nagdi-dictate ng meta. Nandiyan na ako syempre yung uh, unforgettable na back-to-back na championships para mm. sa akin nung uh, ah, uh, Blacklist 7 and 8. Kasi nung mga 8, tandang-tanda ako sinasabi ng namin ng mga caster na na-nerf na yung ube. May, kasi totoo naman na-nerf yung mga some components ng ube mm. after 7. Pero ube pa rin yung ginamit nila sa 8 at nanalo pa rin sila. Mm. Siyempre, credits dun sa mga adjustment ng coaching staff and the players themselves. And then, uh, ah, siyempre, itong uh, liquid din. Uh, hindi nga tayo nakita ng fighter nung grand finals eh, sa, mm. sa gold, di ba? Granger mm. Harrington oh, eh. mm. eh. Oh, which is um, Rora, obviously, napakalakas na team. But uh, in the end, nanalo, nanaig sa sariling playstyle yung Liquid. Mm. So factor yung meta, pero factor din na mas maganda yung identity. True. Yun, at mm. uh, hmm. na, nalalaro nila yung gusto nila. Um, at yun, ang MS, ang nangyari sa M6, na isa mm. sa hmm. mga factor para sa inyo, unfortunately ay third place. Tama, mm, no? Third place. So, hindi ba kayo na, ano, na, na bash yun? Kasi na, home, mm home crowd and e- everybody mm. may parada alam mo yon everybody was mm. prepared to witness you guys sa grand finals mismo mm. but you fell short sa second to the last day so hindi ba kayo nag naka-feel na everybody's hating na Malaysia is now against their um, beloved team. Basher namin nasa Pinas eh. oh, yun lang! Wala sa Malaysia eh. <laughs> yun lang! okay, oh. So wala. Oh, sa Malaysia wala kasi hindi naman talaga, una pa lang parang wala talaga eh. Mm. Parang hindi talaga sila nag-expect. Kumbaga, mm. yung, tini- yung Malaysia para tinitignan nila yung Malaysia na parang di, di makapunta sa mga ganong level. Kumbaga, kami lang din yung simula. Kaya nung M6, parang wala kaming masyadong basher nun kasi parang thankful pa rin sila kasi yun nga, parang dinala pa rin namin yung bansa nila sabay. Nasa magandang place pa rin naman. Mm. Ang hmm. ganun. Sinasabi pa nga nila nun, dalawa kasing series nila nilaro namin kaya daw pagod eh. <laughs> Yun pa nga yung ah. sinasabi nila, hindi man lang nang bash eh. Oh, okay. Oh. So parang ano pa, good job pa. Oh, good job. good <laughs> job. Hmm. so okay. Um, and then, um, obviously that's not the, the result that you wanted. But it's still third place. Mataas pa rin naman. Liquid, mm-hmm. syempre, they still deserve to be in, in the grand finals. And obviously, Onic deserve to be the champions. Pagdating mm-hmm. naman ng the following season, eto na ang back to motivation ulit tayo. Kasi mm-hmm. kailangan makapasok ka ng MSC because it was announced na magbabalik nga ang EWC. Mm-hmm. And with it, the 3 million USD prize pool. Again, life-changing money. na naman. Paldo na naman. So, sa ngayon, na back-to-back champions kayo nito nung mga time na to eh, mm. sa uh, ah, SRG. Season 15, eh tama ba? Oh, season ah, 15. Tama. Season 15, merong part sa akin na parang hindi na ako ganun ka-invested sa MPL Malaysia kasi medyo alam ko na yung maging resulta. Alam mm. mo hmm. yun? Parang papanorin, parang silip-silip, ganun dati talagang tututukan ko, ano <laughs> yung ginagawa ni Sir ngayon, ano yung hmm. magic na dadalhin nila dito back-to-back seasons. Pero nung bandang season 15 siguro, parang, siguro, wala na eh, alam ko na, ito yung magcha-champion eh. Mm-hmm. Uh, Lafel kind of kind of uh, ah, agreed with me dun sa dun sa ganun sa syempre. Pero kayo ba naramdaman <laughs> niyo ba na parang season 15 ay wala na tayo, parang tayo na tayo, sure win naman tayo. Mm. Ayun. Ah, uh, sa akin no kasi nung season na 'yon, nakapat ako na savage. Parang ano, <laughs> parang hindi mo na hindi mo na naiisipin, maglalaro ka na lang tapos biglang oh, yun oh. Savage na. tapos nung time kasi na 'yon, nagulat ako first game. Ah. First game di ako nagbibilang ng pinapatay ko. Oo. Ah. Tapos ano, oh, savage pala to. Uh-oh. Ah. Yung game mo namin. Tapos yung finals na namin nagulat ako. Saan ako makakita ng <laughs> ano, four games lang yung finals, tapos, tapos dalawang savage. Kaya nung nakakasavage ako nun, tapos Meta Granger, dali-dali lang. Uh. Mga lalastit ka lang eh. <laughs> Sky diba? Piercer. Oo. <laughs> Isipin mo, pag may namaga dyan, ultian mo lang, uh. sa'yo na agad. Uh, Parang dali-dali mag-savage sa, sa Granger eh. Pag may low HP dyan, kikisim mo lang. Wala namang magagawa kampi mo. Naka-sky piercer ka eh. So, yun yung pinamadali nung meta yung Granger. Mm, okay, okay. uh, <laughs> pero yeah, uh, kidding aside, did you feel na mag na magiging easier tong season 15 para sa inyo? Uh, ano ba? Yung last season. Oh, last season. Nga. Nung una, ano, din, kasi pan kasi nung run namin nung sa ano eh, nung sa M6 eh. Kumbaga, nung after nun, nung practice kami, parang kinakapa ko pa eh. Mm. Sabay yun, parang naramdaman ko na parang kaya pa namin ulit sabay parang parang tawag dito parang motivation na rin kasi ano eh MC kumbaga pera na naman laki na <laughs> naman kaya parang all in na naman lahat eh parang ayun parang in the, in the end of the day parang naramdaman ko pa rin na mag, mananalo pa rin kami yeah so it, sa totoo din na uh, can you confirm din na parang naging motivation din naman talaga uh, yung sec yung parang paramin na, pa, palaki natin ng bulsa natin ganun. Uh, MSC. Okay. So fast forward MSC came with all due fairness, hindi yata din favorites na ang SRG. Mm. Uh, ah, pag tinatanong ang mga teams, mga players, mga ganyan, sa tingin yung mga mga champion, um, Onic Philippines and Liquid ang tinitingnan. Ako gumawa ng prediction. Siyempre, mm. Pilipino ako. Malamang, pil- <laughs> top 2 hmm. Filipino teams ilalagay ko hmm. doon. Um, but I would say, ang um, hindi rin totally locked in sa SRG yung favor ng mga tao. Did that play a factor na parang, okay, mas uh, less pressure siguro sa inyo? Or may pressure ba nun dahil defending MSC champs kayo? And may pressure ba dahil may pera, ganun? Ano yung overall na pakiramdam nyo sa MSC nung nitong year? Yung sa akin, di ko, di ko in-expect yung naabot kami finals. <laughs> Talaga? Kasi yung ano, yung sa scrim namin, tapos bagong meta kasi yun. Yung meta noon, tang jungler. Oo. Tapos ang dami naming kailangan i-adjust. Buti na lang, ano, may... Eh, nung Anong season nagtang jungler meta dito? Unang season ba, no? Oo, oh, oh, unang so, season. Ang baliktad kasi oh. nung, nung last, si, last MSC nyo, Assassin. Tank na naging assassin. Oo. Oh. Tapos ngayon, Tapos assassin, ngayon, assassin na, na naging tank. tank. Oh. Kaya nung nagulat kami nung tang jungler meta, nagiba yung mga hero. Tapos iba din yung rotation. <coughs> Tapos kailangan mag-step up ng jungler namin na di siya masyado mag-focus sa mechanics niya. Kailangan niya mag-comms. Kasi pag assassin, focus mechanics yun, di ba? Konting comms lang. E pag tang jungler ka, kailangan mo mag-comms ng marami kasi yung ginagawa ng hero mo is tulungan lang yung kampi mo eh. Hindi ka naman pwede gumawa ng sarili mong mm. play para pumatay. So, yun yung pinaka nahirapan kami nung nagtang jungler meta. Kasi sobrang daming adjustment. Oh, so, overall, hindi nyo in-expect na mag-champions ka na MC. Parang, na magka-grand finals ka na MC. Oh. Ganun. Ikaw ba, Kram, ano bang expectations mo nung MC na yun? Um, yung ano ko nun, nung MSC naman, di naman ako naramdam ng kahit anong pressure nun. Pero, nung before kami lumipad sa Riyadh, parang, ano eh, parang ramdam ko talaga na kaya namin kasi mm. parang basahan ko noon scream eh. Sabay nung paglipad namin sa Riyadh, parang may may mga teams rin kami na parang nakaka scream na malalakas doon nung sa tournament na yun. Sabay parang nanalo rin kami. Kumbaga, uh. parang napil ko talaga na kaya namin. Okay. Mm. Sabay nung ongoing ng ano yung yung tournament nung mga unang laro namin, yun nga medyo parang sablay. Kumbaga nung afternoon nung parang 'di ba may ano? Parang mm. may bracket na parang do or die tayo doon. Oh, yung hmm. last oh. CFU. Oo, ah, oh, not ah. CFU. Oo. Oh. Mm. Kasi natalo ata kayo uh, first round niya, 'di ba? Sa Mythic uh, Seal. Talo si Mythic. Umabot pa kami sa sa point na 'yan sabay yun na, parang binigay na lang namin yung best namin. Sabi after nun, parang sinet ko na lang yung sarili ko na ano, parang di na ako nag expect na parang abot kami sa final. So, parang, parang sabi ko na lang sarili ko na ano, nalalaruin ko na lang, bibigay ko na lang yung best ko. Sabay, naging motivation ko rin nun yung pera talaga. Hmm. Kumbaga sinasabi ko sa kampi ko, na yung pera na, pre, ganito yung makukuha natin ng pag nanalo tayo okay. Oh, dito. Parang ganun. Double kasi literal eh. Mm, Bawat, uh, ba- pag nag-playoffs ka, makukuha mo yung parang 1M na ata or something. Mm. Tapos parang magiging doble siya. Tapos, so palaki ng palaki ng balala. Mm. So, uh, it was a difficult bracket for you din kasi this time, ang katapat nyo na is Onic Philippines. Onic yeah. mm. Pero before we talk about that, as a coach, uh, Coach Ark, mm. ano ang overall vibes mo na nung MSC? Do you think the, ano, what was your confidence level? Mm. Uh, hanggang saan ba yung tingin mo maabot nyo nun? Mm, Well, ako naman, sa akin, lagi kasi nandun yung ano eh. Parang sa akin, lagi nandun yung confidi- confidence eh. Uh, kasi, ano naman naman yan, yung mga international tournament, malaking factor kasi dyan yung mental eh. So, siguro, yun yung gusto ko rin pakita sa team ko na uh, regardless sino makatapat natin. Kasi best of the best na yan eh. Mm And and, and kung hindi tayo masyadong confident moving moving forward and eh, siguro ano rin yung pagtanggal ng pressure ah, kasi uh, yun rin yung usually na gusto namin na sa team na wala masyadong pressure para mabigay yung best. Siguro nakita ko yung sarili namin na um, kaya namin umabot ulit ng ano, grand finals. Kaya namin umabot ulit. Ano man, pero hindi ko nakikita yung sarili namin as dominating as yung uh, mm. first MSC era ah, namin. Kung pag siguro yung mindset ko is, kaya namin kahit sino makalaban namin with enough preparation yeah. and with uh, hopefully that it's a good day. Parang ganun. Uh-huh. Siguro ganun tumatakbo yung isip ko. Kasi yung mga nakalaban namin doon, nakakatapat rin naman namin yun rin sa training. So, may idea na rin kami kung paano ba namin sila i-approach sa team. Yeah. And yung meta rin. And, and tingin ko naman, ano rin naman kami nun, uh, parang nasa comfortable level kami. Pero alam namin na hindi kami yung, siguro yung best team para sa meta na yun. Siguro yun yung nasa isip Kasi namin nun. Mm. Parang the mindset is, mm. kayang manalo. Mm. Hindi hindi 14-0 yung score nyo. Ganun, oh, pero kaya manalo. Kaya manalo. Kitkitan, no? pero oh. kayang talunin. Mm. Parang ganun. Mm. Um, let's start with um, facing against Onic Philippines hmm. kasi mainit ang Onic from a victory against um, I remember na nasa na hospital kasi ako nung time din. Hmm. so napanood ko sa hospital yung heroics ni Kelra. So hmm. ma- mainit kasi panalo. Pero hindi kasi malinis yung panalo na inexpect na panalo dapat yun against a team na wala sa Southeast Asia parang yun dapat one dapat lamang na lamang and then mm. syempre it's a uh, defending champions um kagaling lang ng magandang uh, laban parang you would expect them to win ngayon kayo na yung kalaban did you feel di, lalo ka na innocent kasi ang init ni Keller noon eh I think um mm. isa isa tong MSC 2020 5 as isa sa mga best performances ni mm. Kelra overall eh. Hindi ka ba na ano doon na naaurahan mm. na takot oh. na no na challenge Aurahan yan. Kasi may mga game noon na ano eh, no? siya talaga nagpa-comeback. Exactly, Oo. talaga. Naaurahan yan. <laughs> Eh, nung, nung time kasi na yun, nung MSC mm. eh, na yun, nung pagtapos, simula nung pagtas naman sa CFU, doon ulinabos yung moral ko. Kaya basta bigyan ako ni coach ng hero na makakalaban sa ano, sa gold lane. Laban na yun kahit sino pag gumagamit. Basta 50. Oo, uh, basta 50. 50. Uh, Kasi wala ka namang choice. Nasa international ka na eh. Kung gusto mo mag-champion, yun talagang mga sobrang solid na talaga mga katapat mo doon. Mm. Kasi ah. kung mindset mo, tong ino na, lakas nung kalaban ko, ganun no. Mm. Ano pag nakalaban nyo, kunwari finals, di ba? Mm. Hindi mag-iba ka. So yung mindset ko lang is ano, Uh, basta yung hero na ibigay sa akin ni Coach, yeah. laban. Tapos ako mm. na bahala nun kahit sino. Kasi may tuwala naman din ako sa sarili ko na eh, yung pareho kami ng ano ni Keldra sa lane eh. Eh, eh. nakaka scream din namin sila so <laughs> hindi ko siya tinitreat na eh, ano na sobrang hirap ganun. Parang mas nakaka-enjoy siya. Mm. Kasi minsan ka lang makahanap ng pareho kayo ng playstyle sa lane eh. So mas nakaka-enjoy yung game na yun. Kumpara sa mm. ibang series. Nice. Um, ikaw, Kram, memorable sa akin yung mga ano mo nun, mga plays mo nung, uh, nung MSC. Kasi tingin ko din nung mismong series against uh, Onik, Mm. Kram din ang nag-shine. Mm. Yan. Chichi. Chichi. Not the hmm. most perfect uh, na run nung ano, MSC. Lalo na kasi, maangas kasi si Kram, kaya sarap panoorin eh. Pero, hmm. <laughs> um, hmm. ano yung, uh, ano ba sa tingin mong naging factor mo specifically going up against Onik, bakit lumutang ka dun sa laban niyo na yun? Singko sa buong run namin dito sa SRG, eh yung pinaka ano ako eh. I can say na parang pinakumpiyansa akong tournament talaga. Kaya parang nagiba talaga yung mm. laro ko nun nung mga time na yun. Bag, bago ko, ay, I mean, bago kami lumaban sa Onik na parang kompensa talaga ako na kaya namin eh. Ganun pa- parang uh, ah, nafe-feel mo na mal parang ito yung best pick ano mo parang ganoon parang, oh, parang best pick ko parang uh, ganoon okay eh, yung meta din kasi naman oh. na yun pareho kami nag-adjust ng Onic eh oh. kasi di ba assassin kami tas tank jungler hmm. kaya kumpiyansa din naman kami sa ano makapag-adapt ng meta kasi pabilis na lang mag-adapt yun eh kung sino unang maka-adapt di ba mas hmm. lalamang nakaagad sa series namin Oh, yung ano. time na yun, ano talaga eh, chichi meta. Eh, sobrang <laughs> comfort yun. Kaya madalas respect ban nga yun eh. Oh, Mm. Pero nahawakan pa rin ni Sir Tom. niya eh. Pero mm. nung finals tayo na suntiil. Eh. Mhm. Oo. 3-9-1 game. Game Yung... <laughs> Oo, oo nga. Na, Bina- mm. nag- nag-open ng mm. isang beses. Yung game 1. Oo. Pero, yan, t- Team Liquid na eventually na nakatapat yun sa Grand Finals. The thing is, um, ang nakakatakot kasi sa Liquid, ano, siya, ano sila eh, at in a snap, pwede sila mag-switch ng assassin tsaka ng tank jungler. Mm. So, I guess, wala na. Sistema na nila yun eh. Na mm. structure na na nabuo nila yun. Um, the, the, the uh, Cartesi, syempre, the GOAT. Yun yung ano niya, eh, parang ceremonial mm. siya eh. Um, I guess, what was your expectation nung mismo Grand Finals na laban sa Liquid? Tingin nyo ba uh, kakayanin nyo ng mga time na yan? Ako, ano eh. Ano ba? kumpiyansa pa rin ako noon eh. Mm. Nung sa liquid. Kasi ano nung game man parang ano eh, I, I mean nung before nung laban namin sa liquid, may momentum kami sa Onic eh. Mm. Kaya naramdaman ko na kaya talaga namin nung sa liquid, nung ongoing na nung laro namin. Nanalo kami nung game 1, sabay nung game 2, game 3, parang sa amin pa rin yung lead, kaso nga parang nakambak. Ayun, ayun rin yung sabi-sabi na parang pag nakaisa yung liquid sa turn na parang mahawakan na talaga nila yung buong series pati yung sa drop. Which is ganun nga ganun na rin na-feel, na feel niya rin yun. Mm. Oo. Oh, okay. Ikaw ba, Coach? Oo oh, naman. Lalo na kasi, syempre, galing ka sa likod. so, medyo may konting, uh, <laughs> oh. kilala mo sila. Ayun, mm. I guess. Well, pag nakakatapat ko kasi liquid, ano eh, uh, alam ko na na magiging tough series siya. Kasi, usually, um, pagdating sa drafting, feel ko kasi <laughs> yung mga former players ko, parang, mm may malaki yung idea nila kung paano ako mag-isip. Especially si JP sa si Carl. So tama pala yung theory din na yun. <laughs> And si JP kasi, talagang nung panahon na nandun pa ako, madalas kami mag-brainstorm, especially even Sunspark Days. So, pag nagsishare kami ng ideas, alam niya kung paano yung thought process ko. So, siguro, mm, yung factor na yun, yun yung isang factor na nagpapahirap rin dun sa drafting battle. Kasi parang, ano eh, alam nila kung paano mag-isip, diba? And pagdating naman dun sa series rin na yun, ako, confident ako na kaya rin namin. Kasi nandun na kami. Nandun uh, na ah. kami sa final stage and nagawa na rin naman namin last year. Yes. Ano ba bago ngayon? Iba yeah. lang naman yung kalaban. Yeah. Which is, uh, alam namin na hindi magiging madali. Pero nandun yung confidence namin na kaya namin. And eventually, nakuha namin game 1. uh ah. So, uy, kaya nga talaga. uh Tuloy-tuloy natin to. Pero, dumating dun sa point na lumabas talaga yung strengths nila, which is yung turtle fight. Yeah. And I think game 2, the story is panalo kami sa first turtle. Mm. Even game 2, first turtle. Basta lamang tayo. No? Oo, yeah, nanalo kami din sa first turtle. Pero sa second turtle, pag sumama na si Oheb, mm. yung kompleto na, five man na, doon na yung parang, doon na kami na-comeback. Yeah. Yeah, so, yun siguro yung naging story na uh, nung grand finals na yun. And ano ko rin, uh, para sa akin, yung meta rin nun, that time, uh, ang dami rin nilang heroes na ano talaga, pasok sa meta. Kunwari, yung magano sila, Bakya, tas Matilda, tas isa pang tangke, tatlong tanke, Zushin, tas all-in ah. early game. Angela. Yun talaga yan eh, TLPH style eh, all-in early game. Kaya doon, siguro yun, nakakapitalize nila yung ano man gusto nila siguro kung inabot namin ng late game, dun yung abot yung power spike namin. Kaso ang ganda ng execution nila eh. So uh, sila talaga yung ano, yung uh, yung team na uh, maganda yung laro on that day. Mm. The better team, I guess, mm, mm, araw na yun. Mm. Um, nevertheless, uh, nag-champion at uh, naging, nag, naging GOAT na itong mm. si, si Carl Tizzy. Of course, Team Liquid, um, umakit na, naman sa esports charts sa kanilang uh, tournament winning, mm. tournament earning. Mm. Not too shabby at all para sa SRG. Mataas pa rin mm. ang <laughs> tournament winnings. Mm. Ayan. Disappointed nga ako kasi feel ko kaya talaga eh. Mm. Kaya sabi ko nga kay Coach yung paulit-ulit eh. Oo nga. Ah. na, nanginahin talaga nung mm. series na yun. Dodoble na naman sana. Oo, oh, sayang. Doble, mm. no? More money sana. But uh, again, uh, di natin madidikta ano eh, parang everybody wants to win eh. Ganun din. Yung mm. Lim Liquid also mm. wants to win. It doesn't mean na mas mahina kayo or anything. It's just they played better that day. Mm. Uh, they were more prepared. Mm. And deserve naman nila mm. in fairness. True. At uh, ayun, um, itong SRG for the past uh, two years na dominant pa rin kayo. You're always part of the conversations when it comes to the top team uh, upcoming M7, there will be another chance for you guys to be there. Ngayon, uh, as of recording, ang um, date ngayon ay November 12. Again, hindi pa po nagsisimula ang playoffs ng, hmm. ng MPL. Hindi natin alam, pwede mangyari. May patch na hmm. nangyari hmm. recently. Hmm. Baka may na-figure out ang mga teams again sa inyo na magulat kayo, hmm. na talaga matalo kayo. But um, that's also a theory. We go back to the question earlier after all the things that happened na ngayon, two years na kayo nandito, ang MPL Malaysia ba ay battle for second place lang dahil merong big boss mm. doon sa taas? Ganun ba sa ngayon ang MPL PH? Ay, MPL MY mm. season 16. Gucho ko na. Ko na. Ba't ako? <laughs> Pare ko nang mabash. <laughs> Ah, uh, paano ba? Well, I mean, as a team, siguro yun yung gusto namin ma-achieve. Kasi uh-huh. sino ba gusto matalo, di ba? Sino ba <laughs> gustong hindi mag-champion? Tama, tama. Kasi yun yung mindset namin eh. Kada, bago talaga mag-start season, pag-usapan natin, oh, ito na guys. Maraming ano, maraming gusto tayo talunin. Kasi gano'n yeah. naman lagi. Uh, ah, SRG versus everybody. Yun yung parang storyline dito sa MPLMY. Yeah. So ano ba gagawin natin guys? Ano ba? Sim effort lang ba to? Chill lang? Ganun ba ano? Mamalitin na lang ba natin sila? Pero ang iniisip kasi namin na parang kailangan namin gumawa ng something extra. Kasi siguro yun yung hindi rin nakita ng ibang tao na uh, inahalin tulad ko yung sarili namin sa MPL Indo. Like, the domination of Onic Indo that time. Para sa akin, masasabi ba natin na madali lang yung server ng Onic Indo kaya nag-dominate sila? Kasi hindi rin eh, no? Um, baga, hindi natin nakita ano ba yung mga sacrifices ng Oni Kindo that time nung nag-forfeit sila. That's true. So, siguro yun rin yung gusto ko parang uh, paano, i-share sa sa mga tao na kung ano man yung success na ma- na-achieve namin dito and hopefully ma-achieve pa this season, this playoffs. Ano to, baga maraming maraming naganap, maraming sacrifices, si Sent hindi umuwi, yeah. uh, si Kram ano, na homesick, mga yeah. ganyan. Siguro nag 10 PM scream pa kami, dami namin pinag-usapan. Yeah. Ganun kasi yung mga kailangan namin gawin. And itong mga teams na to, kalaban namin, mahabol yan. Yep. Pero mindset namin, lagi ito paulit-ulit, paulit-ulit sa nila. Guys, we need to be one step ahead. Eh, kumbaga, nagano sila, uh, nag-improve sila, one step, pero tayo dapat three steps na. Yeah. Uh, dapat di tayo papahabol. Dapat hindi sila dumikit sa atin. Mm-hmm. Yun yung gusto namin mangyari. Kaya regular season pa lang, target namin dapat wag, sana wag tayo matalo. Mm. Hindi, hindi ko naman sila sobrang pressure. oh, wag tayo matalo. Kasi mahirap rin sa, sa coach eh, pag yung mataas masyado yung sineset mo na expectation. So, yeah. sineset ko yung re- reality uh. na kaya namin i-achieve together. And ano ba yung kailangan namin gawin para ma-achieve yun? So, siguro, yun lang yung ano, yung parang uh, lagi namin pinag-uusapan. Kasi, hindi mo rin masisisi pag yung mga player, pag galing champion, magiging complacent. Yeah. I think napag-usapan rin ni Kyle doon sa podcast mo, yeah. nag-champion sila, biglang ang hirap ng mga scream. Uh, oh. Kasi ganun rin yun na ano namin eh, na-experience nung nag-champion ng MSC. Mm. After MSC, hirap ng scream ah. Oo, oh, pinaghahandaan na rin kasi. Gustong gusto eh. pumalag ng mga tao. Kasi mm. ganun, mm. pag nasa taas ka eh, gusto nila na, ano, na mapunta rin sila sa taas. Kaya yeah. nasa sayo paano mo ba maano, ma, ma-maintain yung top spot na yan? Yeah. So siguro, yun yung istorya sa MPLMY namin. Nakikita ng tao, dominate kami, pero pinaghihirapan naman namin to. That's mm. right. The fact that you got this, itong mga win streak mm. na to, itong mga championship, hindi naman siya naging libre. Mm. And I think uh, masasabi lang natin na easy server tong Malaysia kung hindi naman kayo nagpe-perform internationally. Kaso kasi may resulta kayo mm. internationally. So, ibig sabihin, mukha lang siyang madali. Kasi, dire-diretso yung panalo. Mm. Pero yung kwento ng mismong mga laban na yun, hindi, it wasn't easy. At mm. uh, yun nga, maganda yung mindset mo dyan, coach, na parang iniisip mo na agad paano ni next mm. para ano, hindi kayo matalo sa, sa, sa susunod mm. eh. And eto kasing mga mga team sa Malaysia, ini-establish pa lang din nila yung ano nila. Kahit matagal na eh, parang mm. ganun eh. May cycle kasi na ini-establish nila at gusto din nila yung ma, matalo, parang mm. ganun. Uh, but unfortunately, in the past three seasons, di pa nila nagagawa. Pero it doesn't mean na hindi nila ginagawa yung best nila, parang mm. ganun. Pero itong season 16, um, parang hindi daw, parang competitive naman daw eh, sabi nila Pel. Mm. Uh, so, Yeah, ayun. So, sagot ni Coach Art, mm. ba meron kayong mga short answers mm. or kung long answers, sige lang. Okay. Mm. Oh. Ang ulit ng tanong. Kung uh, uh, battle for second place na lang ba ang uh, ah, MPL Malaysia? MPL MY battle for second place. Battle for second place? Hmm. Lang masabi to na. Ang hirap ah. Sige, hmm. lang. Hmm. Okay, sige. Kasi ano eh, basta goal lang talaga namin ano, um, sinasabi ni coach, basta upper bracket yung makuha namin para mas mas madali kasi pag nasa upper bracket ka, yung unang match, alaman mo kung sino kalaban mo. Alam mo kung ano yung mga hero na pinagandahan nila. So makakapag-adjust ka agad. Hindi yung tulad nung hindi ka upper bracket, yung biglaan, magugulat ka, ay ganito pala yung ready nila na hero, ba diba? So yun talaga yung target namin, upper bracket talaga. Kahit matalo kami ng ilang game, basta upper bracket kami. Hmm. Tapos siguro yung battle for top 2, Siguro yung sila na din siguro talaga nag-iisip nun, hindi na kami. Kasi may mga players na minsan na nagsasabi sa amin, kami yung makakasama nyo sa M-Series. Mm. Ganun yung ah, sinasabi ganun nila. Na, ganun, uh, ganun uh, na yung standard mm, sa hmm. inyo. Mm, oh. So, feeling ko, sila na din talaga nagsaset ng ganong mindset eh. Yeah. Hmm. But um, I think ano lang naman din yan, parang uh, paano ba? Ano mga term, magandang term doon? Siyempre, gusto lang din makuha yung uh, parang lightened icebreaker lang ba mm. sa inyo mm. din. Pero for sure, gusto rin din nila mag- mag-champion. Oh. Ganun. Mm. Um, what do you think separates MPL, PH, at siyempre, Indonesia uh, and Malaysia? Bakit solido tayong mga Pinoy? Mm. Kahit pa, ipadala tayo dito, bakit tayo nagda-dominate? Same is true with Onic Indonesia. What do you think is the secret bakit hmm. dominant ang Filipinos? And don't ma, totoo naman discipline is part of that. Pero mm. anong kung sa kung sakali man discipline yung sa, mm. sasagutin nyo, anong specific na disiplina yung meron tayo? Mm. Siguro kung ano, ko i-differentiate no, yung tatlong region. Mm, uh. Siguro ang masabi ko sa MPLPH kaya siya yung pinaka-competitive na region is yung mga top teams dun, like, sabihin natin, siguro 3 to 4 teams, ganun. Usually, ganun yung malalakas talaga, di ba? Na parang, uh, alam mo, dito iikot kung sino yung mag-upper bracket. Siguro, yun doon kasi sa PH, yung apat na teams na yun, usually, alam nila handle isa't isa. Kaya to a point na, ma- itadrag nila eh, to each other dun sa regular season standings. Like, sige, ano, magsabi tayo ng mga team. Sabihin natin si TL, si Onik, si Aurora, si Falcon, Falcon nung oh. ano, nung prime nila. Yes. Uh, sabihin yes. natin 'yun. Yes. So sabihin natin si ano, si TL. Kayang-kaya niya i-handle yung mga teams na kunwari si Falcon. Oh. Pero si Onik, alam niya paano i-handle si TL. Ano ganun. Mm. Kumbaga, may mga kontrapelo-kontrapelo eh. Mm. And to a point na may sari-sarili rin silang identity. Mm-hmm. Tingin ko, ang dalawang teams lang na medyo may similar identity is si Falcon sa si TLPH. Mm-hmm. Pero si Aurora sa si Onic, may sarili silang mm-hmm. identity mm-hmm. in dalawa. And very stuck rin para sa akin yung uh, mga players. Uh, ang daming talents talaga na uh, ah, world class, I would say. And to a point na parang makuha mo tong player na to, malagay mo dito sa team, and then lagyan mo lang ng mga role players, parang, uh, gagana agad. Ganun kasi nakita ko sa MPLPH eh. And, meron, may, and then, dito pa papasok yung may mga ibang problema yung ibang top teams. Ayoko na siguro mag ano, mag-drop ng team name. Pero sa MPLPH kasi, may makita ka minsan na isang top team na kayang-kaya niya sumabay sabihin natin doon sa Big Four. Pero, pag iplalaban mo siya dun sa mga, let's say, outside of the top 4, bigla siyang mag-underperform. Bigla siyang hindi niya alam i-handle tong si uh, tong si yung mga teams na outside of his circle. Uh-huh. So, I think that's what mm, mm, that's what MPLPH is that's why MPLPH is very competitive because of those factors and it's very entertaining for me actually. Mm. Mm. So, I like what you said about mm. dun sa parang yung itong top 4 na to, mm. na teams na to, whatever. Sila yung sobrang kilala nila at sobrang match sila sa isa't isa. Mm. Alam mo yung 1% lang na inimprove nitong isang team na to mm. is already big enough para talunin isang team. Mm. So yung, yung kabilang team na natalo doon dahil sa 1% na yun, gagawin nila, hindi, gagawin ko 2%, i-improve ko para talunin kita. Oh. Parang ganun. Parang mm. ganun yung visualization sa kanya. Mm konting-konting-konti lang na mga improvements per team. Mm. Tapos parang pag nagsalpo ka na dahil 8 ano siya, 8 oh. weeks, tapos eventually may playoffs. Pag nagsalpo ka na, kung sino yung mas madaming in-improve mm. at hmm. na-maintain yun, parang sila yung mananalo. Ganun ka, competitive siya. Parang mm. sa sobrang husay na nila, parang hindi sila kontento na ito lang muna tayo, kailangan nating galingan para oh. maganda. Mm. Um, and yeah, yun, yun yung masabi ko din na kaya agree ako sa sinabi mo. Mm. Like, that's an interesting take. Ito nga, ano, kayo dalawang boys, bilang players, mm. yourselves, at na experience nyo rin makapagtrabaho sa mga lokal, what separates us mga Filipinos at kayo mga Filipino pro players sa kanila? Ako naman mm. na. Ah. Mm. Uh, sa mga lokal sa Pinas, di ba? Parang gano'n. Oh. Ah, uh, siguro sa akin yung ano, pinaka pinaka kakaiba doon yung RG sa Pinas. Kasi factor din ng RG hmm. talaga. Oo. Oh, oh, kasi Um, kasi ito totoo ah, sa RG namin dito. Hindi kami yung parang seryoso na nagpaplano ka sa ano sa game. Nag-uusap. Yung parang kahit tanong, kahit tanong hmm. gawin mo, nag-RG na tayo, di ba? O sige, kahit mag-scroll ka diyan o anong gawin mo, basta nag-RG ka, mag- yun na yun. Kahit magano ka. Basta ma-warm up na yung daliri mo. Hmm. Eh sa Pinas kasi lalo na, di ba, madaming marunong. Daming RG boys. Oo, oh, daming RG boys. Tapos, eh, ayaw mo naman ma-post sa <laughs> Facebook pag natalo ka. <laughs> Kasi, mm. kasi Natatanong nga sila diba, yung mga lokal, ba't na nagpo-post yung mga Pinoy? Mm. Kasi pag natalo ka sa Argent, ang ina, ipopost eh, ko. Hmm. Tapos minsan wala kang bawi, hindi nalalaban. <laughs> <laughs> minsan hindi nasasabay eh. Ah. Pero yung nakaka-enjoy doon minsan, kunwari may mga nagla-live, di ba? Ah. Tapos, kunwari yung team nyo, hindi naman nagla-live, tapos may nakasabay kayo nagla-live. Yung nakaka-enjoy yung kakalabanin nyo sila, tapos minsan, papanoorin nyo pagtapos ng game, ano yung ah. reaction nila, kung paano sila maglaro. ng- hmm. Kaya yun nakaka-enjoy eh. Kasi yung RJ pa lang sa Pinas na kukuha mo na yung habits na sa buong game, ano yung pag-uusapan nyo, yung pre-plan nyo, yung plano nyo sa first third, rotation bago first third. So, dun pa lang yung comms nyo, nasasanay na. Kasi mm. dito hindi sila sanay sa RJ pa lang, ganun na kagad may mga pre-plan comms na. Kaya minsan, pag nag scream pag may kakaibang nangyari, nakakalimutan nila mag-usap. Kaya yun yung mm. advantage siguro sa Pinas. Kasi mm. gigil yung mga RG boys dun eh. Ayaw magpatalo eh. Magugulat ka, wala naman sa amateur sa pro to. Ba't ganito to maglaro? Ba't parang gigil na gigil, di ba? Mm. So yun yung feeling ko pinagaiba rin talaga. This is the first time nakakita ko ng ganong explanation. Nakarinig ako ng ganong mm. explanation mm. about the importance of RG kasi some people will just say na hindi naman mag matter masyado yung RG kasi may scrims naman. Mm. Pero apparently, nagmamatter pala. Mm. So, thank you, eh, send for mm. that. I- eh, ikaw, Kram. Ba't Ayun, yun sa akin. Parang, una ko napansin dito yung ano eh, yung RD talaga. Kasi, nung RD, yung RD sa Pinas, parang, kailangan mo talaga mag-isip eh. Hindi ka talaga pwede mo yung ano. Kung gusto mo manalo ah, parang di ka talaga parang di ka talaga pwede Laban mag- mo din mga pre no? mm. same Oo. schedule kasi ng practice din eh. mm, kasi dito sa Malaysia tangina kahit nagluluto ako niyan mananalo kami <laughs> oh, legit, gagawa ko yun minsan. Bababa ako dito. AFK lang ako sa taas. Yan, okay na yan. Mananalo na kami dyan. <laughs> Mm. Yung mga ganang feeling. Sabay, yung sa kultura naman, uno ko naman napansin, yung pinagkaiba sa Pinas pati sa Malaysia, siguro yung disiplina nila dito sa labas. Parang iba talaga sa ano sa Pinas, I can say parang hirap i-explain. Siguro sobrang halaga rin na may Pinoy kang coach, parang Mm. Tulong na rin yun para madiscipline or madaling culture sa Pinas. Yeah. Yun. Um, t- kung kung ganun at ganito rin naman yung na-achieve ng mga Malaysians before, masasabi ba natin na may pindot pa rin naman ang mga oh, may pindot pa may, rin. ang mga hmm. tropa natin sa Malaysia. Oh. It's just that yung discipline hindi pa nila nakakuha ganun. Oh. Hmm. Pati sa loob may ng kulang laro. pa. okay. Okay. Dagdag ko lang rin siguro sa sinabi ni Kram about sa culture. I think nagpe-play yun ng big factor. Bakit very mm. competitive mm. yung MPLPH. Kasi uh, na-experience ko na rin mag-coach sa Indonesia. Ayun, and then, okay. nag-coach ako sa MPLMY. And then, nag-coach na yun sa Pinas. And I would say na very different yung culture ng uh, ah, PH when it mm, comes Sobrang to the uh, ah, MLBB scene. And I would say it, it in a positive way naman. Kasi, uh, siguro depende rin sa team eh. So, ayoko sabihin na maybe ito yung culture ng Indo, maybe ito yung culture ng MY. But siguro, yung overall or general um, general impression ko is, pagdating kasi sa Pinas, andun talaga yan eh, grind culture, kumbaga. Mm. And then, andun rin yung culture na pagdating sa review, talagang Tutok usap talaga uh, usap ah, seryosohan. Uh, Oo. <laughs> Kumbaga, bawal na, <laughs> okay, possibly, baka may mag-away. Uh, possibly, possibly. But, yung, baga yung conversation is really intense kasi may gustong i-correct, may gustong yeah. ganyan. Mm, intense. And, I would say, beneficial naman kasi yung mga ganong conversation. Pero, yung experience ko sa ibang regions, parang, hindi ko nakikita yung, um, parang, uh, yun to the point na mag-aaway-away talaga yung mga mga tao. And okay. pero uh, sa akin kasi, para sa akin minsan kailangan mo na ano eh, ng ganun, oh, ng ganung klasing yeah, ganung klasing atmosphere. Pero hindi naman lagi. Hindi pwede lagi kasi oh. sasabog yung team mo eh. Uh-huh. Pero sometimes, kailangan nun. Kailangan nyo ng, uh, alam mo na, passionate ka agree. Mm. I agree. Totally. Passionate ka, gusto mo manalo and kailangan mo i-voice at opinion mo. Pero may mga experience kasi, may experiences ako na parang uh, hindi ka ganun, hindi ganun kadali mag-open up. Siguro iniisip yung uh, yung feeling ng iba which is uh, definitely one of the factor na dapat mo rin consider pero uh, minsan kasi parang sumusobra siguro. Pero pag yung PH culture kasi ano eh um, ano talaga eh, kumbaga, oo, uh, usap talaga tayo. Kailangan mag-usap kung in a calm way <laughs> or it could be oh. in a uh, high emotion mm. na conversation. Mm. Siguro yun, yun ano, parang malaking factor why very passionate ng mga teams, very competitive sila. For sure, maraming nagyayari in the inside oh. uh, during their success or during their lows. Yeah. Mm ang, ang ganda nun na kasi mm. parang hindi siya about hindi siya about being uh, mm. alam mo yung parang yung proverb na naki, you're you're just hearing and you're not listening parang ganun, ganun, hmm. diba? Parang ganun, parang hindi yung na, nandun ka lang, mema ka lang, mm. nagsasabi ka lang ng mga ano. Mm. May intention dun mm. sa hmm. mga pag-uusap nyo na parang gusto natin manalo eh. Gusto ko ma-improve to. Oo. Kunwari, bakit ka, bakit mo papagalitan itong isang player na to? Kasi gusto mo siya, siya manalo. Mm. Bakit ako papalag sa coach ko? Kasi naniniwala ako strongly na ito yung papanalo natin. Mm. At open kayo na ano, na, na ganun. Kasi parang yung pag pagkaroon ng review, pupuntahan naman yun ng mga players eh. Alam mo Mm. yun, hmm. mag-show up naman sila eh. Mm. Yung mga training, mag-grind naman sila eh. Pero iba yung meron kang goal, may intentions ka, ganun. Mm. Which is, I think, uh, Filipino culture kasi yun eh. Mm. Tsaka hindi tayo takot makipag ano eh. Hindi, I don't want to use the term, pero parang hindi tayo masyadong iyakin. Yung mga pro ah, hmm. kasi <laughs> outside may, ma- may mga pros din naman hmm. na, na ganun nga iyakin din. Pero I think yung mga top teams natin ngayon, bihira na yung iyakin na, na, na mga hmm. players. Wala hmm. na. Hmm. Kailangan medyo balat sibuyas ka na eh. Mm, usually, uh, usually kasi pag mga top team, alam mo na mata, malakas yung mental eh. Oo, hmm. yun. Strong oh, mental. mental. Ah, I guess, yun. However, mahal pa rin natin ang Malaysia. Pagpasok ko hmm. dito, ulit after six years ata, or yeah, six years hmm. since I've last been in Malaysia, what a great country. True. Sabi ko, hmm. putik, oh, sana gati, eh, sana all. Pumapasana all ka talaga sa lahat ng <laughs> mm. bagay. Mm. Mura lahat eh. Mura, mm the roads are great. Yung sinasabi nilang traffic mm. nila dito, malayo sa traffic natin sa Pilipinas. <laughs> mm. um, the food is great. Hmm. Um, the people are great, hospitable. Mm. Nagtatranslate ba ang comfort na nararamdaman ko ngayon sa Malaysia? Kasi pa- rehearsal pa lang, saya ko na ito. Eh. Sa ganda mm. ng hmm. stage and everything. <laughs> Bilang isang pro player dito sa Malaysia, masaya ba kayo na nagla-compete kayo sa MPL hmm. Malaysia? Ako sobrang saya ko kasi yung gantong level namin, di ko nakakamit sa Pinas eh. Kumbaga yung intention. Kaya sobrang saya ako na naglalaro dito sa Malaysia. Pati yung ano, yung marami kang fans, ganun. Parang iba rin yung wild ng fans eh. Yung suporta oh, ng grabe. fans eh. Wild ay, ayun rin yung parang nakakasarap maglaro eh. Mm. Yung mm-hmm. pag may mga ganung fans. Yun. Oh. Kayo ba? Go, Sed. Uh, Oh, masaya kasi grabe yung support ng mga fans namin. Mm. Tapos, pag meet and greet, halos lahat ng nanood pumipila. Ang haba. Oo. Mm. Kaya kahit minsan, kasi ano eh, may media pa kami ganun. Yung iba talaga nag pa talaga kahit isang oras. Hmm. Minsan nga dalawang oras nag sila para meet and greet lang eh. Mm. Eh picture lang naman yun, di ba? Oo. Kaya doon mo talaga makita na sobrang supportive nila. Mm. Tapos never ako nakakita ng chat na ano na bahasa na tinatrash talk ako. <laughs> Puro, puro, puro ano, puro Pinoy. Uh. Tapos, <laughs> minsan hmm. sasabihin, uh. ay, pwede, mga nakapustang siguro yun eh. No? Oo, oh, tapos sasabihin nila, yung, yung parlay na, oh. <laughs> palaging ganun eh. Oo. Hmm. Oh. Mm. Wala eh. Ito kami. Very thankful siguro ang talaga sa fans dito. Kasi mm. sobrang supportive nila na to a point na parang alam mo yun, parang minsan gusto na nila kami ang angkinin eh. Kaya <laughs> binibigyan na kami ng iba't ibang pangalan eh. Uh, eh, dito ka na lang, ano, ah, innocent. Eh, <laughs> ito pangalan niya, Esan nata. Esan? Eh, Ikram? Ikram. Ikram, Ikram oh, sakto. Oh. Eh, sa akin, meron rin. Tapos nakalimutan ko eh. Jamal. Uh, Jamal ba? Oo. <laughs> Oo, oh, Jamal ata. Oo, oh. so binibigyan kami pangalan. Kaya oh. sobrang thankful talaga kami sa nila na even na ano kami, uh, foreigner kami dito sa country, mm. na parang wini-welcome nila kami as their own. So very, um, baga ito yun rin yung isang instrument sa success namin, yung yeah. binibigay nilang support. Uh, yeah. Binigyan mo kay mm. SF eh. Solid. Solid ka ka. Doon traitor sa traitor. Sa ano nga eh. <laughs> sa traitor. Sana. Ano? Traitor daw eh. Isa kang uh, bayani. Pero kasi mm. ano naman na uh, uh, maganda dito sa Malaysia kasi parang uh, I think um passion, yung passion nila nandun sa better or good place. Siyempre, meron din naman mga toxic fans diyan, I'm sure. Hmm. Kaya lang, Nawala. kayo, hindi nyo lang nararam... Hindi, hindi kasi ganun ka toxic, I guess, mm. compared to, mm. ano. Pinoy. So, <laughs> wala eh. Siguro oh, kasi, oh. ewan ko ba, dahil lang ba mas naiintindihan nyo yung Pilipino? O, oh, wala talaga kahit Hindi, ba. Wala so, talaga. Nako-translate kasi namin minsan eh. Ah. Parang rin ako uh, ah. naman eh, wala talaga. Pico meron rin. Pag hindi lang namin masyado naiintindihan. Ah, kasi, ah, oh. easy, kailangan pa, i- click C translation. oh. <laughs> <laughs> Pero, I mean, mm iba rin naman ang pagmamahal ng hmm. mga Pinoy. To be fair, ah, ganun na hmm. rin. Nakikita ko yung mga hmm. naghihintay na rin Ito. na two hours. Nagulat din ako eh kasi uh, nag, pag nagmi-meeting kami, di ba tapos na yung game gamecasters, usually meeting ka by one hour, nagliligpit, whatsoever. Dami pa rin nakapila, lalo na sa mga favorites sila, Liquid, Onig, and everything. Ah, sa Pinas? Oo, sa Pinas. Meron ah. din naman mga select na nakakatawang mga fans. Even sa podcast na to, sobrang super-duper thankful ako sa mga hardcore fans nitong uh, na mm. itong, itong podcast kasi ano din eh, madami ding challenges pero sila din yung nagbibigay sa'yo ng, ano, eh, ng, mm. ng hmm. drive na hmm. magstay. Which, you know, maybe ito yung sa mga pinaka last na set of questions ko para sa inyo. Um, would you, given the choice, magsistay ba kayo mas matagal pa sa Malaysia as players? Ayan, yun na yun. Without, mm Ayun, may mm. masarap pag-usapan. Mm. Uy, oh, ikaw naman ako. B- players ka na eh. Players pa. Oh. Pwede na, scout. Siyempre, oh. ganun din. Ah, ako. Tinitechnical tayo ni hmm. coach. Eh. Ganun na rin <laughs> yun. Nandadaya ka ha. Hmm, sa akin naman, ano ba? Kailan to? Before playoffs to the record, di ba? <laughs> Ah, uh, before playoffs. Uh, well, I think, ano naman, uh, next year. Open up. Hindi ko sure kung ano yung um, tatahakin kong landas individually mm. uh, because kasi syempre uh, kailangan ko assess kung ano yung priorities oh, ko in life. So it depends kung yung priority ko ba na uh, na kailangan asirisuin is kailangan ko gawin in PH. So possibly baka mag-explore ako if ever sa Baby uh, na ba bumalik ng Pinas. Pero, baby arc na ba to? <laughs> pero kung ano man, kung, uh, kung, kung magtutuloy man yung journey namin together, I'll be happy also to continue it. But, uh, for the record, kasi next year, dun talaga na hindi ko sure kung ano yung mangyayari uh, personally for me. Mm. Mm. Kung, uh, sariling mm. landas mo na kasi yun, coach, eh, no? Mm. Okay. Understandable. Pero, Pero kung kung mm. nag-align naman lahat ng sabi natin walang mm. ano, uh, theoretically speaking, na mabibigay naman yung asking or kung ano man mm. yung gusto mo. Mm. Kung yun lang naman yung factor, would you still compete dito sa Malaysia parang ganun? Mm, ano eh, medyo complicated kasi. Okay. I mean, syempre, minsan maganda rin tignan yung ano, yung syempre kung ano yung salary, mm. yung offer na money basically. And I think kung practical lang pag-iisipan, syempre, nasa overseas pa rin yung mas malaking offer. Kasi yun naman talaga kami, pagka-import ka, ganun talaga yung mm. market. Uh-huh. Kung gusto mo ng malaking pera, sa import, doon mo makukuha. Eh, it's either Malaysia, Indonesia, or any ah, eh, <laughs> NA. other... Uh, yeah. NA. Eh. Oo, NA. Oh, yeah. may, may paldo dito. USD nun. USD sahod. USD. Pero... Dito pala si Midnight, by the way, guys. Oo. eh, mga dalawang paldo nandito. Uy, uy kayo. Tatlong paldo. Uh, oh, umamin, umamin. umamin na. Ay, okay, si Seth ka pala, umamin na Umamin na kanina. Uh, baka lima, baka lima. umamin na. Okay, but yeah, sorry. Oh, well, going back, ayun nga, if ever na i-prioritize ko man yung uh, pagiging practical, definitely mag-overseas pa rin ako. Pero kung kailangan ko na i-prioritize yung uh, family ko or loved ones, I need to go back to PH. Tsaka so, rin, coach. Mm. And yun rin naman, I mean, open naman ako sa management about this yeah. and alam naman nila yung future plans ko. And that's why Uh, at the moment, I would say I decided, pero just, let's just see next year kung ano man mm-hmm. mangyari. Okay. And, pero napag-usapan naman namin, kaming tatlo, kasi syempre, malaki rin responsibilidad ko dito sa dalawang to. Mm-hmm. And sabi ko sa kanila, whatever happens next year, uh, tutulungan ko kayo kung ano rin gusto nyo individually. Yeah. Kumbaga, wala ano to, baga wala na wala tong iwanan. Yeah. Okay, dinala ko kayo dito, hindi ko kayo basta iiwan. Kumbaga, mm uh, gusto ko nasa tamang landas kayo dalawa. Mm. Kung magkahiwalay man kami. Uh, ah. Itatama mm, na daw ni mm. Coach mm. yung mali niyang ginawa dati. Ah, uh, tama. Uh, <laughs> tama. Ay. Ah, uh, sige. Tama, eh. Nagbigay na naman. Uh, na. Nagbigay na Nag-snap, nag-snap si Coach out of nowhere. Mm. Joke lang yun. Okay. Um, okay, thank you for that answer. Mm. Sana mag-align ang mga between na mm. hinahanap mo, Coach Art. Sana maganda yung maging decision. Mm. At uh, maging tama din ang parang mind chemistry mo nung mga time na yun para maganda yung decision mm. mo. Ayan. Ikaw, innocent. Sa akin, ano eh. Uh, depende kung kumpleto pa kami. Kasi, iniisip ko, hmm. Eh. Hmm. ano, ano na, ano, ano na kaya mangyayari sa team namin? Hmm. Kasi, Isipin mo, tatlo na kami dito. May mm. times na sobrang hirap maglaro. Mm. Tapos, sobrang daming adjustment sa meta. And lalo na yung pagdiscipline ni coach sa amin. Mm. Siyempre, di mo naman basta-basta mahanap yun, di ba? Uh. What if di namin mahanap yung ganun tapos biglang pumitik yung star syndrome or complacent na mm. na hindi namin namamalayan. What if hindi kami madisiplina ng maayos tapos biglang ay mali na pala yung mm. ginagawa namin. Hindi na namin ginagawa yung mga kailangan namin gawin. Yeah. So masobra na yung bad habits, yung mga ganun. Mm. Tapos pag hindi na din kasi kami kumpleto parang di namin na kunwari ako na lang matitira or si uh. coach matitira or si Kram. Parang hirap na i-sustain nung team kasi. May stress na lang daw siya. Oh, <laughs> parang may may stress na lang yung maiiwan. Kasi isipin mo mag-isa ka na lang na homesick ka na, 'di ba? Tatlo na kami Pinoy. Paano mag-isa ka na lang? Sino sino ka usap mo dito? Pero mahirap talaga yung mag-isa yung oh. experience. Kasi si coach na experience oh, niya mag-isa nung nasa hindi. Mm. Nakabaliw. Diba? Paano yung mm. ganun? Tapos day off mo pa eh. Mas tataman ka na homesick pag day off. Wala kang ginagawa eh. Hindi ka distracted yung, eh, oh, Hindi ka na Di, ka, di mo kailangan magtrabaho. Di mo kailangan maglaro So yung day off talaga yung pinaproblema doon. Ah. So yung saan talaga, depende rin siguro sa level ng ano, homesick. Mm. Uh, kung kakayanin pa, edi eh, pwede pa. Pag di na kinaya talaga, yun, yun na eh. Mm. Kailangan mm. na talaga bumalik. Pati yung parang, kasi umalis kami ng Pinas ng walang champion or achievement, ah. di ba? Parang yung time na yun, na ngayon, na feeling namin, kaya na namin makakuha ng champion, parang nakakagigil din kasi bumalik, di ba? Mm. Yung gusto mo i-try. Kasi iba yung champion sa Pinas eh. Yeah. Kung sa totoo sen, ano ah, sa akin mm. lang, parang mas mahirap pa mag-champion sa Pinas kumpara international eh. Kasi, uh. isipin mo, sa international, dalawang page representative, di ba? <laughs> oh, yung dalawa doon, sabihin na natin may world champion. O, oh, dalawa lang kalaban mo. Sa Pinas, sila na may world champion <laughs> doon. Wala. Ay, Tatlo, God. apat. Parang lima na ata na oh. orcs, mm. no? Anim, anim na oh, orcs. O, anim. O, oh, isipin mo, anim kalaban mo doon. Anim na experience dalawa na lang. Doon, no? Oh, hindi mo pa makakalaban lahat doon. Kalaban mo lahat eh. Oo nga. Kaya mas mahirap talaga doon. Pero kung sakaling mag-iwa-hiwalay man kayo, meron akong tatlong words para ma-convince kayo. MSC prize pool. Yun lang. MSC. uh, <laughs> Thursday, third, pero pang ikatlong pagkakataon. Pero anyways, ikaw, uh, mm. ah, Mr. Cram. Mm. Ako, ano, masaya ako dito sa, ano, sa team ko ngayon. Mm. Kumbaga, kung sa Pinas ng team na to, di, di ako alis dito eh. Mm. Kasi sobrang kompleto talaga. Kompleto talaga. Mm. Wala talaga akong, wala talaga akong ano, parang kulang. Wala, walang kulang. Dito sa Malaysia, masaya ako naglalaro. Kasi dahil na rin siguro sa pads, siguro sa pagiging practical na rin sa ano pera ganun. Mm. Kung ano talaga parang wala talagang hingin. Siyempre, dumating na rin ako sa point na ngayon. Kumbaga dalawang taon na eh. Mm. Parang gusto ko na rin na parang masatisfy yung sarili ko. Kumbaga parang ano, parang uh, ano yun? Ano yun? Parang parang gusto ko na mag-try ng iba, parang ganun. Mm. Parang doon ako sa point na yun. Uh, ako kung gusto kong umalis ng comfort zone, kumbaga. Oo, mm. Parang, mm. siguro sa Pinas, ganun, para, mm. parang gusto ko maano, parang gusto ko manalo sa Pinas, parang gusto ko masatisfy sarili ko. Mm. Fico, ano rin, siguro kaming tatlo, nagpipik na rin yung curiosity namin na paano, ano na kaya ang performance namin pag nasa, nasa PH team kami. Mm. Siguro, nandun rin yung ano. Mm. Pwede yung kasing, thought process na ganun. Mm. Pwedeng mas gumanda, pwedeng rin mas mm. mahirap, Oo, mas maluwag, totoo. depende. Mm. Kahit pa sabihin natin nasa, nasa top kayo ng game nyo ngayon, mm. uh, iba rin eh. Mga, iba pa rin. Totoo. Madaming mm. mangyayaring mga mm. factor. Uh, napaka, hindi ko in-expect na magiging uh, ah, ganito kal bigat ang, uh, ang ating uh, atmosphere. Pero sana, mm. sana lang talaga maganda yung mga desisyon na mangyari. Pero mm. like I said, MSC price pool. Mm. Hindi natin alam. Sa ngayon na tatlong, tatlong EWC MSC pa <laughs> lang kasi ang na-promise eh wala pa tayong Sik, well, hindi pa natin alam kung merong 2027 MSCEWC. Hindi mm. natin alam. Yun lang, masasabi ko. <laughs> Para, um, hopefully, let's, uh, sa lahat ng mga viewers yan, let's all hope na etong mga tong dalawang batang to at si Coach Ark na bata rin <laughs> ay oh, tatlong bata. Ta- tama ang magiging decision. <laughs> Mm. at syempre, uh, di rin nila pwedeng basta-basta iwan yung mga fans din na, na mm, all, mamahal. also fall in love with you guys. So, yun, nagmamahal mm. na rin na malupit. Ayun. Ang um, 8G podcast na mayroong mga players ay hindi matatapos kung walang dream team. Mm, dream Di, team. Gumawa ka na ng dream team mo, coach. Oo. So, okay gumawa ka, ka na ngayon. Oo, oh, kumayan siya. Hindi ko alam ah. Uh, ah, Huwag na, huwag na gayahin. Gagayahin oh, nila. Ayaw na, hindi ko sabihin. so, uh, I don't make the mm. rules. Si mm. yung uh, recent na podcast si Girl TC, siya kasi yung nag-set din na ano, ayaw niya ng mga niya. So, oh. kayo, kayo bahala. But yeah, dream team ninyo, kung sino man yan. Pwede kayong pumili na sabihin nyo, Prime, ano, Prime okay. Arcadia Season 1 ba? <laughs> Season 1, di ba? <laughs> nag-player? Oo, oh, nag-player ka Season 1, di ba? Ay. Oh, hindi. Ano, basta yung, yung pinakaunang MSC. Yun. Oh, yun. Uh, wala oh. pang MPL nun eh. Oh, wala pang MPL mm, nga. Sa Glorieta. Oo, oh, yun. Yung music. Unang oh, Dinosaur ah. <laughs> Pre-dinosaur ba yun. Nagkarina pa ako, nalala ko eh. oh, di ba? Oh. Okay, mm. tapos naglaro sa ibang game, di ba? Afterward. Mm. Ayun. Kung yun ang gusto nyo, edi yun. Kung uh, sabihin nyo, Prime, uh, Prime Chico guys, mm. kung yun ang gusto nyo piliin, okay lang. Siyempre. Ah, sa Malaysia ba? Kayo bahala. Kahit saan ah, talaga. Worldwide. Kahit saan. Oh. Worldwide. Basta uh. nag-email. Oh. Kahit si... Ano? Ocho, ocho G, lagay mo. <laughs> oh, pero yun. Um, yeah. Oh, sino gusto magsimula? Dream Team. Pero yung role na lang rin, yung wala sa team para mas maganda. Oo. Oh, para may iba naman, no? Oo. Oh. Mm. Ah. Para walang bias. Eh, mm-hmm. Dream yeah, Team. Yeah, yeah. Bubuin daw ng TNC next season. Uy! Uy! Bubuin ko yung line ng TNC. <laughs> si Benting, si King Kong, si Innocent, si Yeso, pati si Goyo. Uh, <laughs> uh, sa ano bang una? Mm uh, roamer. Mm. Siguro yung Prime Yaoi. Ooh. Yung, Gayo. nung nag-game series sila. Eh, pinanood to. Ah. Hindi kasi ano, dati pa lang <laughs> hmm. nung tawag dito, pag pinanood mo sila yung hmm. Prime nila, parang nakakatakot kalaban yung Echo. Mm. Kasi, sil- aggressive, agresibo. tanda ko nun nung first time ko manood ng MPL, finals nila sa Blacklist, 4-0 ata yun eh. 11. 7-0 yun. 7-0. 11. Oo. Yung ini-sweep nila. Oo. Ah. Tapos grabe yung time na yun. no, Sobrang loss nila. Oo. Ah. Kaya yun. Yung mm, bali- Nagbalirong kagulat mm. eh. Pag na, biglang naglabas mm. ng ganun eh. Tapos oh, support. Si ano? Si si Sans. Oh. Kasi sobrang sobrang aggressive niya na ano, walang taon maglaro. Tapos tansyado siya mag ano, maging aggressive. Hindi yung ano, di yung aggressive lang na madali hulihin. Gila innocent. Mm. Yung balance lang. Kasi nakakapikon minsan pag ano eh, pag nasa harap, tapos biglang paglalapit ka na atras na. Yung Nakakabisit din. Tapos ang likot pa ng daliri, pag igago mo siya. Kasi doon siya nakalala, di ba? Uh, yung reflection niya. Reflect, oo. Uh, mm. Term, there, term kasi yun, guys. Ba, ano, uh, iba rin, iba ko kung ano yung ibang ginagamit ng mga team. So, yung reflect or reflection, parang mm. ganun. Na, naka, handa na yung gagawin mo. Para kunwari, nakaharap ka, isisipain ka, oh. uh, nakahanda na kung saan ka pupunta. oh, naka-ready na. Parang ina-expect na talaga nila na ganun gagawin mo. Mm. So usually nakadrag na yung isang skill mo tapos bibitawan na lang. Mo na lang. Ganun, oh. Oh, pero mahirap pa din yun. Siyempre, late lang ng konti, di ba? Mm-hmm. Uh, magkakamali ka na. Tapos yeah. ano pa? Room support. Room support? XP. Ah. XP. Yawi si Sense. Yeah, Yawi Sense. Ano? <laughs> Bakit? Si Jesus, sabi mo. Wala nang mas malakas kay Yeso eh. <laughs> Shoutout sa'yo, Jesus. <laughs> Shoutout, boss. Grabe, no? Nag, yung, Brazilian ka na, boss, ah. Isipin mo, may, may sariling storyline si Jesus dun sa ano sa Brazil. Di hindi ka, hindi ka nagsundukan yun na, na eh. di ba? Ah. yung sa, oh, yung sa finals. Angas mo, Heso, gumagawa ka ng <laughs> kwento. Iba, iba. na, nasa mga, may susulat ka sa mga textbook, sa mga mm. history na. <laughs> Di ba? yung kay Nats, di ba, ibabato sa mga nanonood. Yung sa kanya, tinapat sa mga <laughs> nanonood uh, takot eh. Malupit. Malupit mm. ka. Pati oh. yung mga sa management ng kalaban mm. nila eh. Oo. Napapunta eh. Imagine mo, yung, yung Brazil <laughs> nakakatakot na lugar daw yun eh. Sa oh. daw. oh, okay, ma- pero lahat na nagkwento sa akin, ganun, daming mga mm. siga doon eh. So, oh. Grabe ah. Ingat ka. <laughs> Ingat ka. Yun, kaya ano, na. De, de, seryoso na. Kay... <laughs> kaya ano, na. Sino pa ba? XP, oh. Sanford, si Flap. Sanford, Si Flap, si Edward. oh. Dami oh. Trimar, hmm. Luke, Si Cram, sino uh, ba ba? Boots, Si Lutfi. um, si Nat, si Krami, Oh. Boots, Hirap na hirap ah. Bago kasi ito sabi ni Kram, <laughs> si panis daw lahat sa kanya kaya ang hirap magpili. <laughs> Sino ba tatapat kay Cram? Mm. Oo, ah, sinat, sinat. Sinat sa mga. Mm. Kaso na wala si boss natin. Hirap pa. Ah. Winarningan na kasi ako bago mag-start. Mm. Ah, siya mm. ano? na. Inaurahan ka na yun, eh, no? Mm. Ano, Oo. Winarningan na ako eh. Ka kakampi ng aura. Anong rebat ko dun? Sabi niya wala daw tatanong. Technically, hindi mo siya kakampi kasi Cram prior era. Mm. Oo. Pwede, wow. Anong era ni Cram? Ano, yung, na Uranus? Yung top 3 sila ng DNC. Okay. Oh, ah, season 9. Prime Cramp, Prime Cramp. Ah, prime Cramp. Prime Cramp. <laughs> Mga hero niya nun, It's mga crap, makukulit eh. Tamus. Esme, Tamus yung May tama yung mga nasa harap, mga makukunat. Oh. It's <laughs> Lokohan. Nung, ito ah, no joke no crap. Mm. Nung ano ah, <laughs> nung na, The Nationals, meron kami nun, It's Crab Time. Ano mo din mo din? Yung level ka ba? Gold ako nun eh. Gold lane. Like, well, wala pang ano nun eh. Wala pa atang gold XP ah, nun eh. Dalawang fighter na sa Pero ikaw yung nagpa-farm. Ah, nagpa-farm. Okay. U-level. U-level Tapos, ba yun? O S- pa, oh, U-level. Ah, U-level. Yan. Anyways. Tapos, jungle. Sino yung mo? Ikaw. Okay. Eh. Eh. Binayaran mo na ako eh. Ayaw mo ba eh. Uh, jungle, syempre si Carl. Flexible kasi siya na jungler. Mm. Uh, assassin pati ano? People favorite. Assassin pati tank. Util. Uh. Ah. Tapos, nakukwento kasi ni Coach ano daw eh. Sino? Tawag, shot caller daw eh. Sino? Carl. Mm. Kasi tinuruan daw ni coach yun mag-shot, mag-shot ah, call eh. Oo. Tapos si yung mga plays. Marunong na yun. Kasi ano, mm. nung <laughs> bago to, kasi pag wala, kulang kami ng isa, si coach nagro-roam namin. <laughs> Tapos pinapakitaan niya kami ng mga ano, shot call niya. Oh, dito kayo, dito kayo, ano, consult tayo, yung mga ganun. Sabi niya, yung mga comms na ganun, si coach talaga mga, sa kanya nang galing mga yun, mga eh, aggressive play. Wala. Yung mga risky. Kaya nga si Yawid, di ba? Aggressive. Tama, tama. Si Yawid yun. Oh. Kita mo si Yawid, di ba? Pagka hindi, eh, ang eh. agresibo, sobrang bilis. Sino ulit? Sino, sino gusto nyo? Sino gusto nyo? Sino gusto nyo? Uh, ganun si Coach Ekrejia. Tatanungin niya, Mm. Ilan gusto nyo? Yeah. <laughs> Sabi ko nga eh. Si Yaw, si Yawi. Mm. ano? Sino gusto nyo? Si Kochak. Ilan gusto nyo? <laughs> Ah. Ini, sabi, lima daw. Sabi ko, anim na, sama mo yung coach. <laughs> Ayun. Six-man ulti, Atlas iba pa. Iba pa na. Iba, iba. Kaya ito talaga eh. yung bumunlay lineup ng ego eh. Kita niya naman. <laughs> Eh, makasin. Nagsusulat ah. na sa history na po yan dito sa ating podcast officially. Ay alam niyo na ang fact na yan. Yun yung ano, nanggaling kay Coach Arcadia kung bakit ganyan yung preme ko. Okay. Hindi <laughs> mo alam kung dream team o dreaming ba ito eh. <laughs> dreaming. Dreaming nga ata yun eh. Ah, gold ano. Si Kelra, syempre. Ay, di mo na... Ay, mo ikaw na yun. Ikaw na yung good. Ayaw mo ang ikaw? Pero sige, okay lang. Mm. Gusto mo Kelra. Hindi, di pa ako nag-champion sa Pinas eh. Mm. Ah, Humble ah, Kulang pa, kulang pa. Mm. Wala rin ako ngayon series. Kulang pa. kulang pa. Okay, sige. mo. Sige, sige. Si Kelra kasi ano, ah, malakas sa laning, tapos yung positioning niya sa team fight. Tapos nag marun, naglalaro din siya ng mga ano eh, ng mga fighter parang willing siya mag-explore na meta. Mm-hmm. Kasi may mm-hmm. mga goal din na ayaw mag-explore ng ibang yeah. hero. Parang gusto lang nila sa comfort zone nila. Yeah. Mm. Kaya yun yeah. yung ano, yung dream team ko. Ay, coach, pati coach. O, pwede. Ayun, no. Sinong... Uh, coach Arcadia, Sunspark, champion. Hmm. Prime. Primer <laughs> Ninja, Sunspark champion. Oh. Nantrip na lang din. <laughs> okay, okay. Hindi, BLPH yun. Wala kaming ganun. Eh. Oo nga. BLPH eh, kasi yun. Ang hirap nun eh. Yun, iba yun. Si coach talaga tinitingala namin na experience niya mag-champion ng BLPH eh. Dalawa yun, di ba? Back to back, di ba? <laughs> Uy, solid. Oh, solid Hindi lang sa back to back pa. Oh. Hindi mo lang magkaiwala eh. Nahantok na ata. <laughs> okay. Hmm. Pero, I agree. Ibang fit nga naman yun. Lalo na ng back to back. At matindi rin ang, isipin mo, although, hin- oh, ano, competitive din yun, no? 4-5 kasi may mm. Onic, may Sunsparks, may Bren nung mm mga time na yun. o di ba so SGD last rin XSGD di mm. ba mm. tapos may mm. meron pa sa gilid ng X na super lason di ba Onic last rin nun oh di ba mm. so tapos tinalo mo mm, lang tinalo mo lang pinanis prime ilan mm. ilan gusto Kung si Yawi Sino gusto nyo? Mm-hmm. Coach Art, <laughs> ilan gusto nyo? Ay! Okay. Thank you, Kram. Mm. Uh, ay, si thank you, Vincent. <laughs> So, sa iyong, ah, yan. So, ito naman si Kram. Sabi ni Lafel, ay ikaw daw ang, ah, kung meron daw siya gustong iboto na most mm. improved player nitong season 16, ay ikaw daw yon mm. Improved? Ay, oo. most- Kasi parang may in-improve ka pa. So, ayan, congrats sa'yo, Kram. Galingan mo palalo. Ayan. Sino ang iyong Dream Team. Siyempre, XP ako na yan. Okay, okay. <laughs> nice, nice, nice, nice. Sa Romer siguro si ano? Si Baloy. Ooh. Si Baloyski. Bakit si Baloyski? Big Brain Baloyski. Bakit si Big ano Brain ano, eh. Baloy? Parang, parang nakikita ko siya na sobrang talino talaga sa Rom na laro. Mm. Pati sa outside. Tsaka feel ko parang magpipit talaga kami. Tsaka magkasundo sa lahat. Mm. Uh, ah, so siya maging mm. kambe. Nakikita ko yan. Ano din yun eh. Uh, uh, yun nga, parang may randomly siyang gustong gawin na play. Oh, ah, parang ganun. Mm, O, ganun din ako minsan. Tuloy, Ganun lang. mm. Yung basa niya sa laro. Ganun. Parang ano, mm. di siya takot gumawa ng play. Ganun. Mm. Triple B nga tawag namin dun eh. Big Brain Baloy. Big brain Baloy, Oo. Mm. oh. Yung macro shot calling niya kasi ah. kakaiba. Oh, pati yung shot ko. may mm. ano eh sorry sorry ko nga ah, mag-interject ako kasi si, si Balay meron talaga mga moments sa makikita may alam mo yung shot call niya na, uy, nandito yan. Oo. Mas nandun talaga. Ah, Siyempre, mm. may view ka ng, ng Basado outside niya. eh. Basado. Mm. Ta- ano niya, parang, lalo na sa mga teams na kilala niya. Kasi the fact na nagagawa niya against teams like Onic, mm. Into ah, noong mga time na yun, I think uh, ano siya, nakakabaliw pa panoorin. So, mm. yun, shoutout sa'yo, Baloy. Ano? Mm. ang dami niyang meta na nilalabas, no? Oh, Tanda ko dati yung Onic, yung room item. Mm. Tanda uh, niyo ah. yan, yung mask Ah. na bibili ng lima. Season 4. Oh, siya rin may gawa. oh, yun. Sila din natin may gawa nun, yun. Eh, no? Sa Sa inyo yun. Eh. Sa inyo yun Oo. Oh. <laughs> Competitively, iniisip ko nga kung ano eh, kasi siya talaga yung isa pa rin nagpauso ng ano gatot talaga eh. Mm, mm. Oo. totoo naman. gatot din, Oo. gatot. Totoo. oh. Hmm, kaya nagmeta yung gatot dahil Oo. kay Baloy. Yung ano, hmm. di ba, di ba, double hmm. revit yung pinauso. Hmm. High loss, ganyan. Tapos siya yung naggatot. Siya nga Ah, siya yung nag- walang naggatot. literal, literal yun. Siya yung nga yung nagpauso nun. Oo nga, shoutout sa'yo. Balik. Mm. Elkert, ayan. Natalia. Franco, in a way. Ayan, mm. Farsa. Masakit sa ulo na kalaban. <laughs> mm. Power spike ni Maloy. Yun lang talaga. Okay, oh, anyway. Sorry. Yun pa. Mm. Sa ano ko, sa post-4, si ano, si, si Prince. Mm. Kasi na, naranasan ko na maging kampi si Prince eh. Kilala ko si Prince sa mm. work ethic niya pati kung paano siya sa loob ng laro eh. Tsaka yung giggle niya kahit na, parang nakikita ko pa rin yung gigil niya ngayon kahit, kahit na parang nanalo na sila. Ganun. Achievement na. Oh. Oo. Prince. Solid, solid. Sabay sa jungle ko si ano, si tag dito. Sino ba? Coach Arcarina gusto ko mag gusto ko mag-try ng ibang jungle kasi parang narinig ko si Carl eh. Puro Carl, ah. parang gusto ko mag-iba sino ba yung ma- Nasa tabi mo lang, oh. <laughs> ma- malalapit na jungle. Feel ko ah. yung prime ni ano eh, Demon Kite. Hindi ko alam kung anong season na, pero may season na So, Nine. Yung nag-champion sila. Nag-champion na RSG? S9. Nine na yun. Ah, ah Katapat, may season na sobrang lakas ni hmm. Demon Kite sa Assassin. katapat mo, di ba? Nakalaban niya sila. season 9 ba yun? O season 8-7? Season 9 na ata, no? 9 yun. Ka- Di- Kailan yung Karina ba, di ba? Karina siya, mm. 9. Oh, ah, sige. Pero yung, medyo, Karina pero mga barrets kasi yun, ano nun eh, no? oh, tank- ah. tank nun Tang eh. Jungle nung season 9. Mm. In fairness, season 8 nga, malakas yung Assassin's Oo. Creed kahit nung 8. May, ay, oh, Assassin's ba nung 8? Mm. Ayun, Benny. Oo. Mm. Ayun. Ah. Mm. Basta yun si Demon Cat, Kahit malupit okay rin. lang din. Okay din. At uh, na-prove naman ni Kite na ano siya, part of the conversations na junglers, lalo itong season 16, na mm. very mm. consistent, ah. reliable. Uh. Kahit Yisun Chin, ano ba Yisun Chin? Hindi siya assassin eh, no? Mm, parang, parang semi-assassin. Oh, semi. semi. Uh. Literal, wala siyang kagaya eh. Oh, uh, hybrid unique eh. hero siya eh. Oh. Unique. Mm. Kaya yan. Oh, so, tatlo yung kaya niyang laruin kaya mm. solid na solid. Ayan. Sabi sa Godling ko si ano, nating Bateman, syempre. Uy! Mm. Uy! Amihan! Uy! Nating Bateman. Mm. Okay, teka, teka, teka, teka. Ano natin pag-usapan? Walang budget eh. Tingnan natin pag-usapan to. <laughs> Bakit, bakit si, bakit si mm. Eman? And I would say, magaling talaga siya. sorry, si oh, Eman. Ano yung nakikita mo kay Eman na hindi namin nakikita? Bakit siya napili mo? At by the way, katap nandito si Innocent na pinili ah. ka kanina. Ano kasi, Dati ko na naging kampi si ano eh, si, si Eman sa Ami yan eh. Kumbaga, kilala ko na siya bilang player sa loob ng laro, pati sa labas eh. Siguro yung di nakikita ng ibang tao ngayon na parang kasi nakikita ng mga ibang tao, yung mga god din, tahimik lang. Parang, siya kasi parang nakilala ko siya na sobrang mamakro na talagang gold din eh. Kahit nung Amihan days kayo, ma- Oo. macro na siya. Mm. Lapit naman nun. Oh, Kasi parang jungler ata siya noon eh. Oh, Ay, jungle galing siya. jungle. Kumbaga, galing siya sa ano, jungle, ganun. Kaya parang kilala ko na siya. Okay. Ayun, sobrang mama ko niya na good laner. Parang sobrang team player niya. Kumbaga, kahit kanino siya ipasok, pili ko mag-repeat siya. Ganun. Mm. Solid choice. Ayun. So, Eman Cram, Demon Prince, Demon, Demon Kite. Kite. Mm. Sino ang coach, Coach. nito? Coach nito si ano. Ino ba? Si Bendings. Kinting. <laughs> Sir Ben. Mm. Sir Ben. <laughs> magtatampo sa isip, hindi ka nalilibre nun. Wala, wala nang Ben tips. Wala kang Ben tips. Si ano na lang. Dalawa coach ko eh. O sige, Oh, sige. dalawa. Isang ano ay, isang isang assistant pati isang <laughs> Okay yun. Kompleto. Kompleto. So, baka na assistant coach. Manager. Sorry mo na manager. <laughs> Super ah. dream team. Dream team. Okay yan. Okay yan. Solid yan. Solid. Dalawa. Dal- isang assistant. Isang ano. Head, ah, coach. Oh, oh. Head coach ko si ano. Si 8B, syempre. Ay, 8G. 8G. 8G. Palubog tayo yan, boss. Okay. Eh, ano, head coach ko. Ano. Mm. Yung hmm. assistant ko si ano, Si Midnight, siyempre. Hmm. Ay, Diyos <laughs> oh. Management. Dalawang palda nagsama. <laughs> so, dalawa lang ang dalawa lang ang path nyo dyan. <laughs> Either 014 or second place sa MWI. Grabe, din na. Okay. Ano? Oh, Wag naman. Wag naman. Hmm. Okay, pero thank you so much sa inyo. Ba- eto na, ah... Uh, hindi, ma- may chance na ito ay December na ma-upload. We don't know what will happen. Madaming mga possibilities. Pwedeng champion kayo. Pwedeng champion gold medalist ng December. Tama? Sea Games, coach. Tama? Uy, ikaw, coach, ba't ka nakatingin sa akin? Di no, Pwede yun, pwede yun. Antok na. Di na, ikaw nakasali. Madaming pwedeng mangyari. Mm. Ah, pero syempre, <laughs> ano pa rin tayo, support pa rin tayo dito. What I learned from this episode, uh, interviewing you guys, eh, yung pagmamahal ng mga Malaysians na, na fans sa inyo, which is, uh, it's great kasi it kind of makes me feel na magandang <clears throat> merong scene outside ng PH at Indonesia na hanggang ngayon eh, maganda yung ano healthy yung obaga hmm. yung uh, fan base so shoutouts to all of the Malaysian fans out there kayo baka meron kayong gustong i ano, pasalamatan dito. Mm. De- December na to ah. So, oh, si Coach Nen, ikaw na Coach. Uh, ayun, so uh, thank you sa lahat. Uh, sa lahat, wait, siguro English yan lang para maintindihan. So first, thank you to all the Malaysian fans that keep on supporting us. So uh, whatever the results is, whether we are on top or whether we are struggling, uh, your support means a lot to us. So thank you so much, Makasi. And then to our sa mga Filipino fans naman and kasi sa ano eh, sa mga international tournament, marami rin talagang fans na Filipinos na oh, dumadayo sila. And very thankful kami, especially those uh, those uh, people na pupunta pa sa venue para lang suportahan kami. And I'm pretty sure meron din kaming mga supporters sa uh, Pinas na nanonood sa amin uh, through the live stream. So maraming salamat rin. Itong mga suporta nyo, this means a lot to us. So uh, maraming salamat. And sa family namin, sa Love Months, thank you for supporting us and hopefully that uh, eh, kasi pag pinadcast ako ni Wolf, medyo siniswerte ako eh. So sana uy, uy, uy. maging ano, sana kasi last time na oh, last time na pinadcast mo si ako noon before MSC. So sana ito na yung pang M series. Kailangan sana. namin swerte. Yo, uh, swerte. Yo, yo, yo, yo. So ayun, uh, sa lahat sa la, and sa lahat ng sumusuporta ng podcast rin na to, maraming salamat Eh. Wolf, thank you rin for inviting us. So yeah, that's for me. Mm. Ako muna, Sen. Mm. Uh, dream pa kasi sa mga yang buat-buat support kita orang. Uh, keep supporting us guys. Uh, thank you for always there for us even though we're on both end top. Yeah. Thank you guys. And thank you Sir Bob sa pag-invite hey. sa podcast uh, first time ko. Yan, sana mga Ayan, nag-enjoy. Ayan, nag-enjoy ako. Alright. How about you, Mr. Innocent? Akala ko, ikaw lang yan solo. Hindi, ikaw na. sa pinasa ko pa naman. <laughs> uh, salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin sa PH, Malaysia, Cambodia, pati Indonesia. Kasi, ano din eh, since MSC, yung mga Cambodian fans, su- support sa atin. Dahil kay Coach eh. Totoo naman. Uy, ikaw yun. Ah. <laughs> Kinakalimutan mo mga ganda mo ginawa. salamat, salamat sa lahat ng suporta kay um, Prime One Season lang kami nandiyan pa rin kayo mm-hmm. para sumuporta. And salamat sa family Parang, namin parang sa <laughs> sa pagsuporta sa amin. Papasalamat <laughs> ka lang na. Salamat sa family namin na ano, na sumusuporta sa amin kahit na nagsimula kami sa wala. No? present. Thank you din kay Coach Ergeja sa pagtitiwala. Kung wala si Coach Ergeja, wala kami dito. So mm. legit lang. Tama. Wala ding yawi. <laughs> Oo. Wala ding yawi, walang Sanford, walang... Walang... Walang Sanji. Tigil mo yan. Kat, to. walang, talento. walang Sansan Duo. <laughs> And thank you sa girlfriend ko na palagi sumusuporta sa akin. And thank you kay Sir Wolf pati Midnight. Mm. Dumayo pa talaga kayo sa Malaysia. Sir Grabe Midnight naman, pala dito guys. Sa Malaysia pa talaga sila dumayo guys. Dalawang oras na guys si Sir Midnight. Oh. Mm. <laughs> Uy, baka pala ano, baka baka na magsimula. Pasalamat din sa SRG, syempre, uh, mga mm. mga bossing ninyo mm. na ano, yan din nagtiwala at uh, mm. hanggang ngayon eh binibigay ang mga ang tamang suporta uh, at ang um, pagmamahal din sa inyo. Oh, coach, dami mm. Well, uh, definitely we're really thankful to all our bosses, to all the management that uh, supported us to all this journey and I know that we can still achieve a lot together, and so hopefully we can get this eh, PLMY playoffs by the time that people are watching this. I hope we are ready for pit, and and uh, I hope that after this podcast, going to the M series, I hope that we don't take a podium finish again in an international event. I think what we want is to get a championship. So hopefully we get it, we achieve it together. And you guys been there through our, you know, uh, ever since uh, start. So uh, thanks you so much, guys, for the trust. And yeah, let's achieve great things together. Mm-hmm. All right. and po hmm. ang um, ating mga SRG OG hmm. members, Coach Ark, Crime Time, mm. at syempre, time. Innocent. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye!